你知唔知邊個作曲家叫蕭史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意蕭波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你估細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。路學推估估估估估。 漢推估 Hello，啊 Hi，啊，今日又係啊，我哋呢個叫今年咩年啊？馬騮年啊，第第一集嚇。係咁今日有個特特別節目嚟喎，又我哋好耐冇搞過啲特別節目，我哋成日集集都特別啊嘛。係咯，集集特別。跟住冇幾集冇特備到，今日又特備翻，係啊，就老漢推遊嚇，加遊走時代係咪啊？咁就呃 有有古典音樂嘅遊走時代，真係未試過啊！嗯，係係咁啊，啱啱新年啊，好開心啦，尤其是初一嘅時候啦，大家係咪啊？係咯，有咩活動咁啊？大家 有咩活動？拜年咯，係咪？嚇、仲有啊？你有仲拜年啊？有啊有。去拜完邊度拜年先？嗯，即係拜完年之後篤個魚蛋咁樣咯， 然後篤個魚蛋就唔知係喎，你係你嗱，我又冇畫面噶嘛，啊，我嗯頭先有冇講？我嗱，我就施主啦，咁啊，我哋今日請咗邊個咧？呢、個係我冇講過完全。係啊，唔該報上名來先。啊係，我係 Candy 啊，我係啊病咗成個禮拜，所以把聲變咗咁樣。哇！熱好啊，hello 啊，白蘭糕啊，我白翻嚟蘭糕係啊，咁啊，同埋呢個 長腿美少女，嗯啊，Candy 我終於可以又同個美少女做節目啦。係可以好好開心啊！白蘭糕梗係咁啦樣。我我哋又等下楊師傅行下，係啦，咁啊楊師傅啊，因為事忙啦，又唔係專登賣甩佢嘅，係係佢賣甩我哋啫。嗯啊，咁啊，咁啊禮拜一啊，sorry，我講錯嘢嚇。初一嘅時候咧，我係啊，禮拜一嚟嘅，上個禮拜一，係咪就係係禮拜啊禮拜一係一個禮拜啦 哦咁啱嘅，係啊就好似啲六合彩 number 咁，唔係雙數就單數，咁巧嘅。哇！啊，咁啊，咁啊，觀賞咗一場別開生面嘅啊呢個掉樽遊戲啊，係各樣啊，嘢啊咁啊嚇。咁我哋今日講下初一嗰啲啦，個全城都喺度講緊呢呢樣嘢噶啦。嗯，啊有排講應該，係啊，咁啊，嗯咁啊有篤魚蛋啦，Candy，係啊，係啊， 咁你有嗯，你咪篤完魚蛋，我所以就發夢去咗咁。篤魚蛋咯，哦，係啊係啊，篤篤下嚟之間就唔知變咗唔係篤魚蛋，篤篤下，變咗乜嘢咧？篤篤下就唔知點解喺條街度行下去，跟住之後就有啲別開生面嘅打鬥場面，哦， 我唔係打鬥嘅，切磋下啫。切磋啊，係咪啊？係啊，葉問啊，個個個葉問上身啊嘛。嗯，係啊，即係誒、我又我又去，即係年年我都會去，即係誒篤魚蛋噶啦，尤其是有啲炸魚蛋咧，新年嗰時先有噶嘛。 哇！我覺得我嗰啲炸魚蛋好似膠嚟㗎，橡膠食緊橡膠咁。係啊，我叫嗰只叫臭魚蛋啊，平時你都食唔到嗰啲啊嘛，啲油有益啊，咁啊又炸到啲咁啊一亂食嗰啲嗰啲魚魚肉小丸子咧，啊哈嗰啲真係魚肉丸子啊，真係。啊！係啊，咁啊食到嚇，咁啊啊，但係新年哦 先至食得到啊嘛，平時你喺係啊街度邊度見到啫嗰好啲，多嘢都係新年先有得食㗎咋。係咪啊？咁啊，即係都唔好話佢話收得貴啊，又食啊嗯，嚇，咁啊新年啊嘛，仲開檔係咪啊？係咯，新年梗係拜年㗎啦，抵喺度休息係咪？同埋你經過今年咧，就係覺得嗰啲嗰啲小販真係抵俾啊，真係揾命搏啊！係啊佢，哋好似唔驚喎，真係嗰邊呢頭 即係睇片啊，我唔係現場，真係真係自己啊先，真係唔係現場，就係朝瞓醒先知道，哇乜咁大件事！係咁啊睇翻啲片咧，就真係好似係呢邊打緊啊，嗰邊繼續做生意喎，真係淡淡定有係咯錢剩。係啊，咁因為都唔係清小販啊嘛，嗯哼，係咯，咁啊呢個真係好神奇啊！嗱，咁樣人哋人哋啲小販都唔怕，咁點解會講到咁大件事咧？ 咁啊係就話，但係最最神奇係咁啊，點樣有嚴正執法啊？成日講嗰啲咧，嗯係啊，即係啲犯法就就即係開開槍打死你都仲得咁啊！嗯係啊，啊，咁但係啲小販咧，佢又唔會喎嚇，即係即係我哋奇，我哋而家個城市奇怪在咧，就係、我哋嗰個嚴正咧，我哋嗰、個嗰、個法治咧係係係選擇性 嗯，好明顯啦，嘅，係選擇性嘅，就係係即係有時你就係嚴正咁，但係你譴責嗰啲暴力咧，啊對對，即係你係淨係譴責某啲暴力嘅，有啲暴力你又唔譴責嘅。雙重標準咯。係嘛？咁啊嗰日咧就我我有落去啦，咁就誒食嘢啦，咁啊，嗯咁啊食食， 咁啊食我落去都好晏先落去啊，咁啊諗住即係都有排隊咁啊，仲係排好長啊，真係哦有排，尤其是啲好食嗰啲咧，係啊，係嘛排到你係幾點鐘落到去啊？我落到去咁十點零 哦，十點零十一應該係開晒檔係啦。嚇。係嗰陣時係咪喺後巷啊？誒嗰時喺唔係啊出大街嘅，已經出咗大街啦。嗰陣時唔使後咧巷啦就啱啱就嘈緊，就差唔多嘈完啦。嗯嚇咁啊睇翻片啊知， 一落到去咁啊，喂啱啱啱啱嘈完啦，啱啱啲警察就走咗咁啊。嗯咁啊，咁我覺得都幾好啊，咁啊可以安心啲嚇，篤下魚蛋嚇，嗯食下嘢咁樣啊。雖然係好好逼，好 Q 多人。嗯。咁啊，但係跟住就去跟，因為真係同同有啲熟口熟面啦，落到去咁啊，見到有啲人，喂施主 你變咗嗰度嘅關公喎。嚇，唉冇辦法啦，啊遊走慣啊嘛，係咁啊，咁啊即係又又喺度喺度話，唉冇嘢啦，咁啊啊啲啲差佬啊走咗啦，跟住我嗰陣時已經已經喺度講啦，哇唔睇嚟都唔好話冇嘢喎，睇嚟一陣十二點啲友有覆桌噶咯嗯哼，喎嚇，係， 嗰陣時你你我唔信㗎，嗯，嚇我唔信㗎，即係我冇諗到年初一喎，咁點會好似爛仔咁樣喺度啊搞小棍嚟撩交打嘅啫？即係好似嗰啲黑社會喺球場嗰度咧，就算抽輸咗咧，啊都要翻嚟覆桌噶嘛，係嘛？咁、但係咧，我我就不嬲熟知嗰啲，即係睇慣嗰啲嗰啲警察做嘢咧，而家成全部打爛仔交噶嘛，係係、 咁果然十二點未到，爭少少，爭爭五十五分鐘到啦，就推推埋個高台出嚟，好似嗰啲 The Law of Wing 嗰啲咧。哦，嚇，嚇，咁啊拱啲高台啊，嗰啲嚇啲大笨象啊，咁拱啲啲啲半獸人拱晒出嚟，係嚇咁啊個個仲要帶晒盾牌啊成啊咁啊嚇，咁啊又係好誇張嘅喎，即係你點解要咁樣咧？真係 但嗰陣時應該係，如果係接近十二點，應該係最多人最旺噶啦，成個砵蘭街應該擺滿晒小販嘅啦，排係啊晒隊啲人買嘢食。係啊，咁佢咁你諗下，即係原本你又話冇，又根本個個嗱誒，後來就話你話食環又話冇冇話冇話檢控又成啦。嗯啊即係食食環其實都嘈過一輪嘅，最好早嘅時候，嗯， 咁啊走晒啦咁，哦，即係食環已經走晒嘅嗰陣時候。係啦係啊。哦，咁你知食環，譬如上年都係咁噶啦，凍晒班友喺度咁樣啊嚇，咁啊唔知做乜嘢咁樣俾人鬧嘅啫，都係嚇。咁我哋而家香港就有個問題就係，我哋對所有執法人員咧都好都好憤怒啊！唔知點解冇辦法啦。嚇個政府就拱晒呢啲前線人員嚟做靶。嚇。嗯 咁啊問下 Candy 啊，你會唔會？係即係誒你會唔會出？如果你揀男朋友，你會唔會揀個當差嘅個警察做男朋友啊？吓冇玩啦，冇玩啦呢啲即係我哋，呢啲唔要得噶我我哋問下啲喎，做長朋友都唔得。即係長腿美少女啊！嗯，嚇嗯，即係你會唔會揀啲即係啊？喂，警警察喎，好威武哇，喎， 係咪啊？係啊！如果係即係有啲港女咧話見即係一起身點就兩萬蚊喎，係咪兩萬蚊即係好似好多錢咁樣咯，即係做運好似輸咁上下啦嚇。咁你有得做唔做？你升啊你慢慢做運輸啊？嗱，而家當差咧同嗯做做運輸。係都係揾咁多錢，你勤力就揾到咁多啦係。咁啊，但係咧，大家都有個共通點，大家都冇宿舍住喎。 係大家都而家當差冇宿舍住喎，你要考慮下喎，港女。嗯咁係但係有樣好喎，你諗下點解唔睺嗰啲當差，可以蝦蝦霸霸好仔唔當差啊！喎嚇？你唔中意咩？喂，都喺街度，突然間攞支棍出嚟撩下人咁啊，叫佢行快啲咁啊嚇，中意咁啊咁啊 咁啊，摳幾棍咁唔難保樣喺屋企都撩下你喎，咁樣攞支棍。嚇。係之前睇新聞啊，攞攞手球扣住自己個女，揾槍指住自己個女喎，幾有趣啊！咁變態嘅咩？係啊，嚇咁呢個別事件啫，個別事件個別事件啫。但係雖然都幾好多個別事件。雖然每年一年年中好多單個別事件都係咁啦，咁啊變咗集體事件。誒講出個重點啊， 即係而家嗰個警察嗰個問題唔係淨係對示威者嚇、即係你睇到嗰前線嗰啲人嗰、個 情緒啊嚇、即係無論佢即係最嗰個情緒啦嚇、即係係係根本係誒、呃失失控嘅好多時。嗯你白蘭高你點？你覺得咧？哼，完全係啦。咁啊，首先就激 發啲矛盾，等啲市民就憎恨啲警察。咁啊，邊個激發啲矛盾先咁邊個叫啲警察出嚟亂咁毆人啊？嚇？啊，冇新年流流無端白事揾啲警察出嚟驅趕啲市民啊，幫襯下啲小販啫。佢又唔係捉小販喎，係趕你啲聚集啲市民喎。嚇 跟住就嚇、另外一邊又配合啦，又又要衝擊警察啦。嚇咁啊，又掟下嘢，又掟下樽啦。咁啊，誒咁啊，搞成啦。咁啊有啲陰謀論喎又誒睇片係咁啦，係咪陰謀啊？自己諗啊。咁啊，但係即係我我即係有幾個層次啦，我、啊老蕭咁樣啦，七個層次噶嘛我有。嗯，好啊，咁啊睇下你哋有誒點樣睇啊？ 嚇咁啊，其其中一個即係即係白蘭高頭先講嗰個啦，咁啊有啲今年啊選舉年啊嘛啊，嚇咁啊，即係你睇到即係激化呢啲暴力咧，咁有人話梁香港越亂咧，對梁振英咧就即係同埋對建制派咧都都有利啊嘛。係噶，會係噶，好多人一見到暴力就即係，其實你嗰日 真係啊，你去到茶餐廳啊，或者去到周圍啲人都講緊啊啊，啲人乜乜乜唔啱啊咁啊。嚇咁即係所以啲泛民咧，有啲泛民咧唔係全部啊，走出嚟即刻割隻。嚇嚇。咁啊，公民袋啊，或者袋啊，嚇咁啊，不過即係即係雖然就好似撲街啲，但係都無可厚非嘅。呢暴力嘅嘢，我哋嚇，即係、嗯， 即係我哋香港人其實不嬲都唔中意噶啦。係啊，從來都係，即係你就算和平咁佔咗金鐘，都俾人話唔啱啊。係誒係咪暴力？好似唔係暴力咧。總之就係和平坐喺度，你都係唔啱啦，唔 like 其實阻住你就揾食，已經唔唔中意啦。你咁樣掟下嘢，咁已經真係唔知點形容啊！唔係咁有啲我聽過有時呃 你知遊走施主成日遊走咧，同啲人傾偈啊。有啲人話：喂，橫掂都係屈我噶啦，咁啊嚇，咁不如咁使乜理佢？不如去盡佢。我話咁啊，人哋話你喂唔好及女喎，我邊有及女？不如強姦埋佢。橫掂你都屈我，喂唔同噶嘛。係啊，嚇，即係即係你唔諗下誒？咦，你揼完去攞到啲咩咧？係唔係係啊係啊係啊，咁啊嗱六 即係六七年暴動嘅時候咧，啊左仔暴動我未出世啊，但係我睇好多嗰啲嘢嘅係嚇。我而家個辦公室就喺左仔暴動嗰條街，嗯啊嗯就喺嗰度啊，歷歷在目啊，睇翻對應翻啲片好過癮嚇。咁但係左仔暴動咧，就係其實啊開頭都好多人支持嘅。會係嘅，因為初初都係幫翻啲工幫個工人噶嘛。 係啊，即係開頭係工人暴，即係工人俾人剝削啦，咁樣佢哋係嚇，咁啊一陣又有有啲俾人拉咗喺個喺個警局度死咗啊，咁樣嚇喺個羈留室度死咗咁樣嚇，咁啊梗係興㗎啦，係咪啊？係咁但係搞搞下，你發覺佢哋咧同啊同我哋最近有啲有有即係有先講啲似嘅地方先啦，似即係亦都有啲唔似嘅嚇。似嘅地方就係 佢哋嗰啲嗰啲嗰啲誒誒訴求咧，係同嗰個嗰個咩嘢嗰個誒誒即係資方嗰個誒誒剝削啊，又係冇乜關係嘅，慢慢就變咗。嗯，嚇搞搞下就變咗，即係東方有個紅太陽啦，咁樣哦毛主席萬歲啊咁啊，嗯嚇即係搞搞下搞咗，咦？你哋呢班友掛陽台賣賣狗肉嘅， 咦咁呢個就好似咯，就係。搞搞下又話要點樣誒燒嗰啲咁嘅咩黃皮豬啊，咩白皮狗啊，係嚇定係白皮狗黃皮豬啊？誒是但啦，是但啦嗰啲咧，即係唔係豬啊狗啊黃皮啊白皮啊咁啊豬皮狗啊豬頭皮啊嗰啲咧，啊咁即係都係搞搞下就搞咗搞嗯搞 搞咗佢呢啲。咁嗯講最最要收尾咧就係誒 誒，即係我哋而家成日講就有幾個幾樣嘢，即係當佢哋失去咗大家即係誒嘅同情咧，就係、即係誒、四圍放啲炸彈啦嚇，真同埋真係炸嗰啲假嗰啲啊嚇炸彈，咁就炸死咗啲細路女咁啊。係唔知啊，炸死其實都咁啊，亦都炸死好多。啊，唔係細路女緊要啊係啊，嘛，一細路女嗰個緊要，炸死嗰個你炸死姐弟好多好似係。差佬啊，咁啊，就 一回事啊嚇嚇，即係好多好好多差佬總，之包括炸傷啲好無辜人啊好高級嘅洋警司啦嚇，都都都喺嗰度啊身亡，咁啊死唔少警察嘅其實。嚇咁，但係啲連啲細路細路仔咁樣無辜啊嘛，係咪？越細越無辜啦，係咪啊？啊咁啊，咁啊係嘅，你冇咁啊難，咁啊細路仔都都都賴嘢咁樣，咁跟住就同埋關乎一個危害嗰個新聞自由啦，覺得 即係連阿阿林彬嚇商台嘅廣播員林彬咁樣嚇嚇咁啊鬧多兩句，跟住俾人放火咁啊啊咁生燒燒死死咯咗，，嚇係鑑山燒死啊係啊！你注意喎，係鑑山喎，即係佢唔係死咗先俾人燒喎。係生勾勾俾人燒喎。咁但係真係生勾勾先可以燒死佢嘅啫，死咗冇得燒喎。嗯，唔係我成日我成日發覺夾， 即係我哋傳傳傳媒咧都成日話活活燒死佢啊，尤其是喺大陸嗰啲咧好慘，活活燒死。因為我成日諗，你知可以燒死一個活人嘅啫，你好難燒死一個死人嘅。即係死咗嗰啲就唔叫活咯，嗯好難燒死佢嗰啲火化啊叫做。係啊，嚇，就活活燒死佢，咁啊比較煽情啲。嗯嗯，嚇，咁啊誒，咁成個輿論逆轉咧，就 即係其實持續咗成八個月定九個月咧。咁耐啊，係啊，成個成年喎，係啊咁長，咁八九個月啦，係啊。嗯咁啊誒，好似即係港英政府咧冇乜計咁啊，其實就唔係喎。咁啊，我聽據聞後來先睇翻啲資料咧，就原來咧英國佬咧就想撤出嘅啦。嗯，係嗰陣時將香港，咁但係周恩來咧、真係嗌住啲英國佬嘅， 我果然係周恩來嗌住，係啦，就即係叫即係係同佢講，喂傾兩句咁啦嚇，嚇傾兩句咁樣嚇，咁呢個信息咧就係誒俾到即係當時嗰啲英國人咧就覺得，誒大陸佬係。誒唔唔係想提早攞翻香港，因為嗰陣時係其實有個成日想提早攞翻香港啊嘛，即係連啲邊界都走啲人嚇、 即係激烈衝突係啊，啊，就係沙頭角嗰度，即係據聞啊，有啲即係警察早排改自己嘅記錄咧，嚇就話嗰邊有啲，因為原本話有啲民兵做低咗幾件誒、誒警察噶嘛，跟住就改到話咩啊？誒、普通村民定係乜嘢？有啲有啲爭執咁樣。係啦，跟住啊做，跟住俾人鬧爆啦，跟住又改翻。嚇嗯，嚇咁，但係到 英國英國佬咧就係、佢知道誒、大陸佬唔係真係想攞翻喎嗯嚇因為嗰陣時上邊就係啊喺度搞緊由三反五反嗯文革時時期嘅。上邊都亂晒大龍啦，其即實係如果、如果香港呢個所謂對外窗口啊，都都都都攞埋咁樣去個點樣去受受全球咁樣封鎖咁樣嚇 點、樣入口啲嘢，同埋點樣賣啲午餐肉出去咧？啲豆豉鯪魚賣俾邊個咧？嗯嚇啲、中國大米賣俾邊個咧？嚇佢、一路賣啲嘢出嚟噶嘛，即係就算去大陸饑荒嘅時候，我哋喺香港嘅國貨都仲買到罐頭、買到米、買到好多大陸嘅食品噶嘛。嗯，係啊，嗰即係大陸就餓死人啦，但係我哋佢都繼續可以出口食品噶嘛。你知唔知呢啲嘢 啊？啊，Candice 知呢啲啦，係啊但係唔係話好知好多。咁啊，即係嗰啲嗰啲友咧，仲喺度講即係點樣血濃於水？你睇下我哋幾好咁樣嚇，冇得食我哋餓死到食屍體啊！我哋都要嚇、都要顧住你香港嚇、都要出口啲嘢俾你。咁啊，其實佢出口一罐罐頭咧嚇、就貴成十倍嘅嚟香港嚇，好多倍嘅，即係好似嗰啲東江水咁樣啦嚇。 嗯，啊，咁啊，咁啊，唔好講咩恩情先啦。首先個價錢就係貴好多， 講恩情，誒講恩情就貴啦，真係。就係咁啦，咁啊，當當英國佬知道誒誒、即係大陸唔係想提前收翻嘅時候咧，咁佢啊，即係因為之前就覺得，喂，我管理好過香港，誒、轉個北美十你又攞翻，咁我我搞咁好做乜鬼咧？咁樣嚇。 咁但係之後就佢知道係咁啊，跟住就好快就收咗佐劑皮啦。嗯嚇，咁啊，即係有喺個市區度有直升機啊，有成啊，嗯啊有追擊手啊，喺喺個天台度咁誇張，開晒出係啊色。各華風各科啊嘛。係啊，咁啊同埋去嘛去你啲左仔嗰啲，因為佢哋已經知道晒佢佢哋嗰啲匿藏嘅地方啊，咁啊嚇咁啊去大手部啊咁啊，咁拉好多人，亦都亦都 其實就都幾暴力嘅，都都射殺好多人嘅，啊死好多人嘅。咁啊，但係當然左仔亦都亦都令到好多即係都傷亡慘重啦，搞咗咁搞咗咁耐。嗯就係咁啦。嚇咁，但係嗰啲，但係呢次旺角呢一次咧，就嗰、個嗰、個輿論上咧，又係一路咁樣，即係誒誒 嗰啲政府喺度講不斷咁暴徒啊，嗯係哼，兩想 label 到佢哋係暴徒咯，但係我諗即係即係同暴動爭好遠咯。嚇梗係啦，啊，即係掟下，即係佢哋都係掟下磚頭，即係即係雖然都係好暴力，但係就一直你唔見佢哋有人搶嘢嘅喎， 如果唉係如果係暴動嘅話，啲金行啲金冇唔係咯晒啦，，嗰度咁多金行，居然冇一間有事，仲有人俾錢買扭仲蛋，係啦。啊！最經典嗰張相真係啊，喺咩話？係啊，有買扭蛋個有個毒男喺個扭蛋機前邊扭蛋啊嘛，係啊，跟住前面就打緊係啊，前蛋邊交前面係成排警察啊嘛，好似係。此邊北京啊，係啊，佢就好斯斯然咁喺個扭蛋機度扭緊蛋。同埋有一樣我諗 全世界我都冇一笪地方可以咁樣暴動法咯。係咁同埋同埋同埋最誇張一嗰啲啊，唔好意思啊，啊最誇張咩啊？你講埋先。最誇張一樣嘢就係幾個鐘頭繼續放煙花咯。係啊係啊唔使啊，就係嗰嗰日即係搞搞到咁興啊咁啊，但係佢有時打下啲差佬都放佢走啊。係，如果真係暴動場面係咪啊？咁啊，應該至少除衫除褲先啦，係咪啊？哦， 即係外國嗰啲啊，嚇至少喂你如果極一紮人圍住一個咁啊，你臨臨你睇啊嗰啲片咧，單刀咁樣衝入去，好似好好抽咁啊！葉你講啲差人啊，單刀衝入去啊，係啊咪俾人揼啊。係啊，葉葉問師傅上身咁啊，你一打十啊嘛，一打十可惜現場有十一個，佢以為自己可以一打十，係啦冇錯，就算係都現場唔止十個啊嘛，大佬係嚇咁同埋誒即係 即係之前已經啊、其實好多積怨㗎啦，啊即係即係因為第我頭先講講第二個層次就係咧。好簡單，唔使講咁多陰謀，就係、本身淨係睇嗰啲年青人啊，所謂、嗯年青人之互相之間嗰種，即係大家都唔鋸噶啦嚇。嗰啲差佬又係年僆仔嚟噶嘛，啊 揸係啊，即係即係當然有啲阿叔啦嚇，咁但係嗰啲僆仔又係出嚟咗已經就係我想打死人咁啦嘛嗯嚇。你行過好聲好氣都唔都唔都即係啊呢度危險啊！你唔好喺度逗留。佢係唔係嘅？係都要揾支棍雕下你噶嘛嗯哼，嚇。咁、有啲就直情躁動到嚇揾支棍毆你，毆你十分鐘先放，毆你十秒鐘先放你走。十分鐘死得人㗎啦。係係喎，講錯嘢。 咁啊，毆十秒鐘你都爆咗晒啦！如果佢係係係咁毆你個頭嘅話，嗯係咪啊？嗰啲都即係即係佢哋係嗰種躁動係即係係好啦，即係你好多人喺現場就係見，即係就係成日都有一種就係點解啲警察係可以咁唔唔罔顧法紀嚇、就唔跟警例。 嗯哼啊，點解佢係可以隨便去打人？呢啲、就已經，如果你平常咁樣咁樣，就算你唔你唔好話攞支棍嚟毆人啦，你喺街度掠人口水已經係普普通襲擊嚟㗎啦嘛。嗯哼，啊你已經要要上確，你要上庭㗎啦。嚇你嚇點解啲警察可以咁樣做咧？咁樣嚇咁啊，咁啲後生嘅又當然就興啦，又有嚇成日。係啊， 又成日俾人嚇 誒、又問問問佢識唔識本文前咁樣喺通街係咪？啊，呢幾誒、初四初五開始咯，好似係踢居民，就逗啲小朋友嘛，嗯，喺旺角。係即係真係好無聊。啊我哋一陣再講啦。呢、個我哋嗰日嗰啲嗰啲人咧，嗰啲躁動咧，嗯其實都唔係一開始就一開始就咁躁嘅喎。 嗯，嗯，即係開開頭都係即係咁樣誒誒、大家互相對下字啊咁樣嚇，但慢慢慢慢慢先至演變為即係都唔知點解越搞搞下變咗膠樽咁樣咯。嗯哼，跟住可以再搞搞下又變咗又變咗玻璃樽，嗯跟住搞搞下又可以變出磚頭。變咗磚頭啊，跟住就搞搞即係磚頭。 而家後邊咧，未磚頭未有嘅時候就開咗窗噶啦，其實嗯，係開咗窗先嘅磚頭嘛。係啊，係啊，咁啊，即係一步一步咁樣嚟，嗯就好似嚇呢首嘢咁啊。嗯。 呢、個個音樂啊，就係皮爾金啊，嗯，咁啊一個 incidental music 啊，葛里格嘅皮爾金啊，指揮係 Sir Thomas Beecham。嗯。啊，咁啊，啊頭先嗰首未講，誒、因為第一我哋啱啱第一開頭首嗰首就係李斯特嘅誒冚家拎狂想曲啊新年流，Hungarian 流 Rhapsody 嚇。 嗯，啊 Hungarian Rhapsody 咁啊，指揮嘅就就係 Number Two 咁啊，指第二首啊第二號匈牙利狂想曲咁指揮就係史托高夫斯基嗯啊 Stok Stokowski。誒啱啱呢個皮爾金咧，咁當然個個音樂就係 In the Hall of the Mountain King 嚇，係就係喺個山寨王嘅殿中咁樣啦嚇。OK，咁啊，但係個音樂嘅氣氛咧嚇， 都有啲似我哋嗰日嚇篤魚蛋嗰嗰嗰晚有啊，嚇，開頭就大家咁樣靜靜靜地咁樣，即係臨尾就嚇臨尾癲晒啊！得得得得得得得得得得得得得得得慳啲，得得得得得得得得你慳啲，得得得得得得得，係咪喺度喺度？大家喺度嘻嘻呵呵咁啊，跟住無啦啦，你解釋唔到點解嚇？即係我哋睇到有一樣嘢，我哋講翻嗰嗰晚咧就係誒，即係我哋 同遊走時代一樣啦，都唔好講埋啲咁深嗰啲嗰啲理論嗰啲啦。嚇、當時發生嗰啲嘢，我哋睇法講翻出嚟啦。你見唔見到差唔多十二點咧，嗰啲高台又走出嚟咧？係嚇、咁啊跟住有啲人好型咁樣企上架車頂㗎啦。你係啊，你見唔見到啊？有有有見到，好型啊！睇相啊企上去，係靈慧玉碎， 不畏阿全，係啊，冇講啦，都係現場，現場講就型。我冇喺冇喺現場講冇嘅，冇嗯，下下次啊，下次啊。有冇下次啊？唔知佢幾時翻嚟啊？劉夢紅咩講埋啲咁嘅嘢啊？係劉夢紅先講呢啲噶嘛？咁啊，咁啊，但係即係誒嗱，我睇到咧，即係誒、呃警察咧喺嚟嘅時候咧，係冇做任何疏導人群嘅嘢喎。 係啊，嚇、即係譬如，因為兩邊咧有好多有譬如有啲炸臭豆腐啊，嗯嚇、有啲有又有啲燒烤啊咁啊。哼，有啲滾油啦，就最緊好似話倒瀉有其中一個小販車係同埋幾倒瀉晒油啊嘛，幾逼先得啊！嗰度好逼啊好逼嗰日啊！咁排隊有啲都都排成十五分鐘啊！咁有時食要啊嘢，要啊要啊，咁啊水泄不通啊咁啊！嗯 咁啊差佬一嚟到就哇，佢啊除咗即係中間有中間即係作菜啦，係咪啊？係即係佢哋佢哋同嗰啲男生嗰啲咧哼，哦，嚇，佢哋又佢哋自己隻抽咁啦，好似漏抽咁啊，互相互相呢個問候對方。嗯，嚇、係拜個早年咁啊，拜個拜年啦，互相嚇，有冇嚇零售佢講又點啊？佢哋嘅方式打招呼啫，嚇，即係我哋廣東人係咪？即係即係即係 我哋嗌嚇，你加個個老母又點啊？咁樣嚇係嚇，互相你老母啊嗯嚇，你過嚟抽我，你過嚟抽我咁樣咁，你過嚟啊？信唔信我嚇？嗯信唔信我？信我喐你啊？咁啊嗰啲啊？嗯嚇咁啊，咁但係咧，佢哋冇做呢、個即係誒疏導側邊嗰啲，就一夜拱係咁推撞啦咁啊。係啊，去到 再後少少咧，直頭要佢 block 晒所有嘅出口，即係即係例如亞蘭中心啊嗰邊咧，跟住朗豪坊前後都爆抄咁樣，即係佢係想嗯夾死你。哦，即係前邊又衝入嚟啦，後係啦邊又封咗唔俾你走，係啊係啊係咁樣咯，好離譜嘅。嗯，即係你篤篤下魚蛋咧，你你見到咁混亂，想走都艱難。 係啊，真係焗住唔俾你走。係咁，但係同埋同埋當然啦，有好多人咧就見到有咁嘅場面咁嘅發生咧，本來翻緊屋企咧，想咧翻屋企咧，誒都要睇嘢啦，留喺度係咪？係啊，係我哋香港香港人以至中國人都中意睇熱鬧噶嘛嚇！誒冇乜嘢發生啊，唉翻屋企先咁啊！有嘢發生即刻留低，即刻留低，或者甚至喂我而家飛緊的出嚟啊咁啊！ 就純粹為睇下熱鬧啫，係咪啊？嗯，嚇，因為咁別開新面互掉啊，咁樣掉樽啊，咁啊咁過咁過癮嘅咁樣嚇，我都未見過，係你都嘛？未見過，真係未見過啦，係咪？即係啊，尤其是後生仔更加中意呢啲刺激場面啊嘛，係咪嚇咁掉樽喎咁過癮，自己又唔掉啦，當然係咪？誒睇人掉到咁過癮啊，係咪？嗯，係啊咁啊， 即係同埋你平時打機打嗰啲係嘛，即係三國志啊嗰啲啊嘛，嗯誒中意出無雙啊咁成。咁而家現場俾你睇到啊，啲差佬係咁出無雙，係咁支棍亂咁發咁樣，係啊，就衝入人群亂咁發，咁啊、即係模擬翻你平時遊戲嘅時候，你咁樣得唔得咧？咁原來現實中咧，如果你單即係你單刀咁樣衝入啲憤怒嘅青少年嗰度咧，嚇、 原來又係俾人貓貓拳咁樣兜頭窩嘅梗係啦。嚇。咁我想問下，咁啊佢衝完一輪啦，咁啊點解會有後尾剩低幾個交通警喺度嘅？誒推咗，即係佢將啲人骨推咗出街，然後就去咗馬路啲人。嗯喂，其實砵蘭街嗰度講翻轉頭先啦，就係啊好啊好去啊有個燒烤檔啊，嗰啲炭佬嗰啲咧，佢即係嗰啲差佬淨唔，即係有啲人喺度又 嗌嘈實，哇呢度誒誒誒又又又會好多人啊咁啊，但係啲差佬照拱上行人路啊嘛。嗯，係啊，即係佢佢如果你話嗰啲本民前誒、呃即係啲本土民主前線藍衫嗰啲咧，你話佢哋針對佢哋啊 嗯嚇，即係嗯但係你唔使話，但係你個行人路嗰啲你唔係全部都本民前嚟啊嘛，嗯係嘛？嗯係啊，咁啊，你你嘅， 但係啲差啲警察係完全唔理即係嗰個公眾安全嘅哼，嗯，嚇，總之理得你死，拱上行人路啊，即係當晒嗰度所有人都係藍衫嘅。係係啊，啊而藍衫嘅所有都暴徒，嗯嗯啊後生嘅又係暴徒。係係嚇落旺角嘅都係暴徒嚇，咁啊住旺角都係。住旺角佢旺誒大本營山寨王，即係 嗰啲嗰啲警察係有時真係係係做做都做乜鬼嘅咧？到到底嚇，嗯即係佢哋唔識分，佢哋唔知道佢即係誒誒，即係你嗰個執法咧係誒，即係你係要服務個市民啊嘛，你唔係而家。冇呢支歌仔唱啊。你唔係同所有所有市民，即係當都係同你作對啊嘛。可能佢哋佢哋就係覺得，哇！你你 呢度你應該避開呢度，唔應該行入嚟呢一度啊！即係你如果你一入嚟呢度，我就當你係暴徒咁樣，即係經過都要打咁樣。又係喎，係啊，就係咁樣咯。係啊，即係佢覺好明顯得你應該係係避開咁，但係喂香港嚟㗎嘛，你又唔係宵禁，我點解唔俾我行啊？嗰條路即係佢哋又係另一種山寨王啦，係啊，另一種更加強嘅本土主義。嗯，呢度啊，似係，係呢度我話事，嗯係啊，係 阿叔話事，我俾你行就行，唔俾你行就唔行。嗯，啊係啊係啊，就係咁樣。我唔我叫你走，我揾支棍撩下你，你吹得我脹。咁但係呢呢種就係因為之前你知一路都有縱容開啊嘛，係咪啊？嗯你諗下朱經緯嗯哼，係咪啊？攬女啊嗱，咁樣又拗幾棍咁樣嚇嗯，嚇，攬女都要都都要俾佢抽幾棍咁樣，真係叫佢走嚇。 咁誒，即係阿阿曾健超嗰個更加啦，係啊。哦，嗰個就係嚇拖到咁耐都都仲仲仲仲未仲未曾健超嗰個就上咗 court 啦，但係朱經緯未 make case 㗎，而家係係啊，啊，咁但係大家都暫時見到好似冇乜後果啊，乜後果咁梗係做到盡啦。可以執行私刑嗯嚇都冇後果，咁而完全冇後顧之憂啊！ 嚇亦都可以話你哋冇做錯到咁樣嚇。如果你有乜嘢唔唔有乜嘢誒覺得誒警察做得唔好嘅咁啊，你亦可以從從呢個從呢個誒既有嘅機制去投訴警察啊嚇。咁啊，但係你都知啦，既有個機制去投訴警察，根本嗰個機制就係失效噶嘛。自己有查自己有梗係失效啦，係咪？哦係喎，咁你 你諗下，如果你喺個咁嘅環境啊，完全係即係你你俾人誒誒、呃打啊，或者甚至虐打啊咁樣嚇，嗯，而你係冇去扶嘅，係咁你即係嗱，我啊唔主張暴力啦，啊，即係唔主張動武添啦，因為即係即係我又唔係咩道德 啊嗰樣嘢，因為蝕底啊嘛蝕卓咯，真係嚇，，嚇，因為。因為佢佢哋係有權打你，係啊但係你一還手你就係襲警。係啊，係啊同埋佢唔夠你抽咧，佢係斑馬噶嘛。係啊你啊斑馬唔夠佢多馬，就算你夠佢多馬，佢又再多啲馬嚟嚇，事後仲要上你屋企拉你咁樣係嚇，咁啊蝕卓咯嚇，咁樣咁樣鬥法好。 你初一初一打完之後捱唔到初三噶嘛？呢啲魚蛋革命初三、初二都捱唔到啦，俾人拉晒，跟住仲要最唔抵嗰個學文仔啊，嗰肥仔林順軒啊，嚇，啊真係啊臨上機之前就俾海關扣留，哦係啊，去唔到旅行啦。係啦，係啊，咁佢一應該就係一早就離開咗噶嘛，即係據報道嚇，只唔喺現場噶啦，勸交都俾人拉而家， 係係啊，係啊。即係勸交都係暴動嘅一種。嗯， David 都佢話兩點鐘就走啊嘛，係啊，都即係我諗都係啊開完槍之後冇耐就應該走咗啦。係啊係啊，嗯係啊，係啊，兩點之後都見唔都見唔到佢啊都，唔見啊，即係同埋同埋即係都真係冇做啲咩啦，現場好多時都見到嗯哼，嚇，咁啊 不過又衰嘅喺中間咁樣叫大家冷靜係嘛？ 村長咁樣係咪？我就唔做呢啲嘢嘅嚇，嚇個個都癲 Q 咗啦，啲差佬個個都叫冷靜唔通佢開拖咯咁啊？嚇，咁啊有有有啲人係開拖啦，係咪啊？我 上年我哋喺朗豪夜市傾傾下偈，都有人叫打佢啦，打佢啦，咁啊講乜鬼啊？咁我話我哋自己圍內啲 friend 傾偈啫，啊唔使喐手啊，都有啲人煽動你啊嘛。哦，咁啊煽動嗰啲見得唔少啦。啊，咁即係逢親人多嘅地方就有啲人煽動你啊嚇，嗯哼即係 搞亂，跟住又話有邊度已經，喂有啲有啲有啲人攞長槍出咗嚟啊，咁、嗯坦克車都已經駛入咗入嚟咁嗰啲咧，嗯哼，啊成日都有啲咁嘅謠傳噶嘛啊哈嚇、即係有即係我又唔明嗰啲人咩心態喎嚇、真係唔知喎。即係點解要成日散播呢啲咁嘅謠言咧？咁驗口啊黃咯，即係誒，我幾多字啊？ 六隻字啊！唯恐天下不亂啊！哦，嚇、嗯 exactly 就係呢啲，一陣又喂有人開咗槍啊，係或者有人誒、嗯有人有人俾人俾人又話唔知俾人揼啊，俾人邊個位嚇？有邊個就又話死咗啊咁樣咧，有啲嗯嚇、有個女仔又話俾差佬哼，炸死咗，嗰條友認得佢啦，咩點會係女仔嚟嘅？跟住又話咩老死啊咁，所以個嘴咧 就咁樣嘴角哦你咁樣爆晒，即係戚咗俾人上去啊俾！人剝到成地血，即係成成頭面血。係啦，跟住個嘴又戚咗上啊去，吹得吹喎呢啲，嚇你俾人剝剝到揦口揦面啫，好正常。係啊，咁啊，但係點解即係又係有啲人係專登散播呢一啲謠言？嗯咁啊，即係我令令我覺得嗰、個嗰、個動機好可，即係好可疑嘅嗯嚇。 咁啊，唔止係嗱，梁振英即係成日都即係啲人只係搞屎棍㗎啦，越亂越好啊嗯嚇。咁而誒誒嗰啲示都唔係即係係咪叫示威者咧？嗰啲哼，我都我唔係覺得，知我唔知算唔算係示威者。我我唔認為佢哋又冇好似冇乜訴求喎。我初初就話幫小販啫，但後尾又好似變咗咩啊？ 我我都覺得唔嗰啲唔係示威者嚟嘅。係啊，嚇當然我我唔覺佢係示威啊。我又唔會話佢係暴徒啊，嚇啊嗯即係佢哋係人哋，即係我我覺得係咩咧？就係、嚇、一啲憤怒嘅年青人嘅會係嚇，嗯即即係警察又係憤怒年青人嚇係嚇，我成日都想喐你㗎啦，係咪啊？即係好似誒嗰陣時交污嘅時候，咁、嗯我企喺啲警察隔離㗎嘛嗯嚇， 咁聽下佢哋講咩㗎嘛喺度。嗯係你扮晒便衣咁樣，一睇你個死樣就係警察啦，成個成個黑警作住喺個頭殼度，係咪？即係成個黑社會咁啊！係係啊即係你知個有時你啊，係咪黑社會都要都未知，佢唔答到你都唔知，但係係警察一有樣睇噶嘛？有樣睇有樣睇，你話係咪啊，Candy？ 嗯尤其是嗰啲咩反咩咩反黑嗰啲個樣黑過黑社會噶嘛？係啊係啊，一眼就睇得出，都唔明嘅，啊，咁啊有時去聽，唉喺度，唉仲要，因為你知咧，鳩污嗰啲人好斯文噶嘛，嚇、嗯一啲 即係阿啲阿姐啊、阿大叔啊咁啊，即係一揸住咪咁，好似幾安咁樣唔放啊嘛支咪，嗯係咁講下嘢啊咁啊，嗯係啊，講下啲咩大白象啊嗰啲咁啊嘛。嗯啊哈啊，咁啊，但係啲所以啲警察咧就冇掟埋手啊，即係好多時即即唔冇冇得喐手啊。嗯咁我聽到啲警察就係，唉，啲佔黃英嗰陣時佔旺嗰陣時仲好啊，至少有得打下咁啊。嗯嗯 嗱，警察係呢啲心態嗯嚇，即係佢哋爛仔嚟嘅嗯嚇，你同佢講道理，佢好唔耐煩嘅。嗯嚇嗯佢想打，佢想抽你班仆街。佢對於佢嚟講，你啊真係即係佢哋忍咗手好耐啦。係你意思係即係佢又係憤怒咯，係啊。但係佢見到你我咁，忍咗你好耐啦嚇，咁樣嚇，係因為上頭軟弱，嗯係啊，因為為為咗攞光環上頭嗯 嚇，就就要對傳媒咁樣嚇，要攞光環嗯嚇，咁啊，所以就唔俾我哋抽嚇，應該我哋要勇誒誒以武抗暴嘅，嗯即係即係警察又係以武抗暴啊嘛。嗯咁跟住有啲香港有啲譬如本即係誒、有啲誒勇武派嗰啲又係 一模一樣嗯嚇。嗰啲咁嘅民主派咧，又係攞光環嘅，嗯嗯 軟弱嗯嚇，做唔到嘢嚇，咁應該又係以武抗暴。嗯咁兩邊都係咁嘅人嚟嘅。嗯就總之揀兩邊都中意抽嘅，係咪？嗯，即係但係我覺其其實警察，即係即係有啲所謂勇武派嗰個 mentality 同警察嗰啲誒後生嗰啲其實好似嘅，即係個仇恨係好好好好大嘅， 嗯，即係覺得人哋阻住佢啊咁樣嚇，乜嘢都係人哋唔妥啊，或者自己係冇嘢冇，即係佢哋又唔會諗下咁你唔出嚟，人哋唔會唔妥咯。嗯嚇，覺得人哋製造混亂啊咁樣嚇，你唔出嚟就唔亂啊，係咪啊？係啊，好明顯咯。咁其實咁初二初三啲小朋友一樣等，又冇人搞事咯，係啊，好好和平咁就過咗初三，係啊，初四就開工啦。係啊係 初四就咪一路，但係初初二咪喺西洋菜街猛咁鬥人咯，嗯哼，哇！初二開始啦。係啊鬥人係啊㗎係啊，嗯嗯咁但係咧見睇到啲警察又好似驚弓之鳥咁樣咧。嗯我諗佢哋係真係懷疑，真係香港即係有呢、個誒誒咩本土分離主義啊，有啲有啲潛伏嗰啲誒、嗯 本土分離主義激進組織啊，或者 ISIS 啊嗰啲啊，係係見到佢哋就會嚇鋸放幫佢放血啊，啊搏佢頭啊。係嚇、即係佢哋三十個三十個咁樣咧，仲要即係行行菜街啫，你唔使無啦啦咁戴晒防暴頭盔啊嗰啲咁係啊，樣佢哋真係好似好驚咁啊！係啊，同埋你見到佢哋對住 之之後之後初三啊，見去初四啊，應該係去搞鳩烏解嗰啲呢救烏團啊嘛，你初四咯。你見佢哋咧棍貼棍咁樣咧，嗯一條環齊眉棍咁樣打橫圍開，嗯哼。嚇嗰、種緊張係未，即係之前我就見到啊，佔旺嗰時啊，有人啦，都冇咁緊張誒幾條係啊，佔旺都冇咁誇張，十幾廿個藍帽子啊，圍住個伯，係啊跟住扯咗個女人出嚟，拱咗落地，嚇。係咁 使唔嘅咩使啊？真係，誒嗰個阿姐咧，啊好斯文嘅嗰個阿姐，誒，我唔知啦。咁你佢犯咗咩事？你要咁樣推佢，推到佢落地啊？嚇嗰個阿姐我認得啦，好斯文阿姐嗯，嗯嚇，即係佢係佢行緊噶咯喎，即係叫係啊佢走走走，我我我，誒你行出，成班差人就霸咗條行人路，跟住嗰個阿姐咧都已經已經即係一路行緊啊嘛，係啊你知佢都 老人家啊嘛，行慢啲啦咁啊，嗯咁啊都都冇都冇話即係即係言語上有啲咩喎，即係誒都冇乜點點出聲添嗯啊。嗯咁啊，拱下拱下，跟住佢都走走啊，臨尾就執，即係又執阿姐一劑咁樣，喂撲街啊！咁拱佢落地嚇，跟住阿姐又話啊啊抽筋啊咁樣，又話佢就哎呀心臟病啊咁啊，搞到一鑊粥，跟住啲差佬我係攞咗添咁樣，誒， 永遠即係女仔或者係即係啲比較老老人家，即係比即係點樣都會有個優勢，就係喐啲就係話話抽筋嚇嚇，即係即係同埋我諗係，如果你係斯文和平嘅話，即係如果佢咁喐你嘅話，嗰、個反彈好大。嗯係啊，即即市民見到嗰 個反彈好大，因為咁佢做冇做啲咩，但係你又咁樣對佢，嚇啊咁但係你話即係即係你見到咁嘅場面，你點會唔燥先啦？係啊，嚇、嗯就即係所以嗰啲嗰啲誒，尤其是後生嗰啲咧，嗯見到嗰啲點解點解下下都係俾你虐打啊，俾你喐啊，係啊俾你少啊咁樣嚇。而我哋係呢呢一兩年，我哋都係 冇聲出啦。譬如由林慧思嚇、即係覺得啲差佬點解執法咁唔公平開始。係但係換嚟嘅係咩咧？就係、去學校俾人搞啊！嗯啊，咁啊，去學連學校啲學生啊，咁都俾人擺上網喺度改圖啊，係咁成啊咁啊，嚇，即係講粗口啊，咁啊話佢啊，我諗大家都忍咗好耐啦，即係例尤尤其啲憤怒嘅青年，即係覺得即係我咁 你叫做和平理性非暴力都爭取唔到任何嘢，同埋即係即係俾你撳住嚟打，即係喺時候即係要類似嘅報復要爆發啦係啦爆發，嗰種躁動就好似呢首音樂咁啊，嗯， 好短啊呢只嘢。嗯，咁啊，春天春之際春之際，春天祭禮，全民獻祭，係啦全民祭獻嚇嚇，春天祭禮啊！啱啱春天就聽呢啲嘅，我哋嚇浮浮聲嚇，好係好躁動啊！嗯嚇 Pierre Boulez 指揮誒 Cleveland 嚇克里夫蘭樂團。嗯，啊當時咧誒、 春天就係喺喺巴黎首演嘅時候咧，嗯，咁就由 Pierre Mondeur 啊，嗯即係我哋 local 都中意讀 Mondeur 啊嚇 Pierre Mondeur 咁啊唔識唔識嚇，咁啊首演嗰嗰個蝦餃酥啊。哦，咁啊呢首嘢當時咧誒啲人咧聽到燥到咧要戒燈咁滯喎，經啊就係引起咗一場暴動啦。嗯哼，啊出咗個個個 concert hall 之後，四圍嚇癲晒㗎咁樣啦。 嗯，係啊，以前好激㗎，聽個音樂唔腳都會嚇，嗯哼，四圍揾啲垃圾桶燒下㗎都。哇！但係通常首演啊，係啊，首演啦，應該係咪啊？係唔係都係啲音樂愛好者先至， 即係斯比較斯文啲嘅人去聽嘅咩？啊，你估啊，唔知都唔啱聽就問下你咯，就係一唔啱聽即刻變野獸即刻啊！係係嘛？即係你諗下電影欣即係等於午夜場，誒中意電唔啱影睇就欣賞電影者戒係嘛？應該係好中意啲電影藝術啦，係咪？一唔啱聽就戒燈啊嘛。咁啊，一唔啱睇就戒燈㗎啦嘛。燈嗰啲就係唔係中意睇電影嘅，通常戒燈嗰啲就咪啊，唔係佢就係真係唔中意睇， 嗯中意睇就唔戒。嗯係咁啊，你話你話誒呢個音樂，你係覺得似唔似配唔似唔似嗰日嗱嗰嗰啲氣氛啊？又係嗯，即係嗰種燥，有啲躁動咯，我諗都似嘅，即係尤其誒、即係推冧咗嗰啲小販嘅檔之後，啲人嗰種躁動 嗰種情緒，嗯即係情緒好躁動，咁就想還手啦，嗯係啦，好似有啲有啲嗰啲炸臭豆腐啊，嗰啲咧滾油啊嗰啲喺度啊嘛。嗯，咪正話咪個問係啊問過係有架即係睇相啊，有個小販車係推冧咗，倒瀉啲油噶嘛，嗰個燒烤檔咯，我見到燒烤檔啊通地炭咯。嗯有個朋友同我講話佢。 即係如果佢差一步就變油炸鬼啦，俾俾啲滾油潑到咁樣咯，係啊，係啊，其實真係都咁樣啊都真係咁樣驅趕啲人真係好危險咯，警察好危險！嗰班係油啊你真係懟懟落嚟。真係油炸鬼啊！你即刻變暴徒啊！真係，即係阿白蘭高都變暴徒啊！真係，平時温文爾雅咁樣嗯，我點算温文爾雅咧？ 嚇，斯斯文文咁樣，一係講一講女就即刻面紅嘅，係咪啊？係咁啊！但係係你一炸咗咧，你即刻俾人標籤為暴徒啊！因為話你衝擊啊嘛啊，嗯啊又話你咁樣即係嗯嚇，即係阿陳阿阿阿婉嫻姐話齋天地不容啊嘛！你暴徒。佢自己話係啊，呢個好笑啊！工聯會夠膽咁樣係咯，講工聯會嗰人咁講，嚇，係最好似又話咩六七暴動同 同前幾晚嗰個性質好唔同，所以冇得咁樣講。性質有咩唔同啊？我都唔知啊，我有唔同嘅可能有有有，咁梗係有唔同啦。冇一個係國家領導人幕後指揮，係啦，冇錯係。中聯即係個誒嗰陣時係港澳辦係嘛？係嗯幕港澳辦後指揮同埋誒工聯會係係操控嗯，啊。 咁啊，組織呢啲鬥委會全部啲工聯會嗰啲，嗯呢個係就我覺得旺角呢個就唔都唔係淨係本民前，唔會係即係其實裏邊有好多人咯， 就咁睇，唔係啊係全部都係支持， 即係你有啲支持者喺度嘅，應該係，但係唔會全部都係。都唔係全部都係本土分離主義激係咯進組織啊。啊大家都嚟係諗住幫襯小販嘅啫。而你即使唔係一個本土主義激進組織，有時你見到咁嘅場面，你的確係唔鋸啊嘛。係嚇、你點可以咁樣擁上行人路，唔理香港啲即係唔理啲市民嘅安全啊咁。咁、有啲場面都係誒、呃即係譬如人多擠迫佢，你話 即係你話俾佢聽，有人人踩喂人踩人啊，你再擁，但係啲差佬唔理你嘅嗯嚇、即係佢都佢都佢都係照擁嘅有時。嗯哼，係啊，即係譬如有啲有樓梯嘅啲地方咧，即係類似啲文化中心啊嗰啲，係啊佢都佢都唔理你嘅，佢、嗯即係佢唔驚，即係出咗啲乜嘢誒誒意外啊出嚟啊咁樣，即係、變咗就係即係有少少誒， 即係橫行霸道啦，屬於亂嚟咯。總之呢幾年就係亂嚟咯。總之就係人群控制嗰度就係啊即係。濫權咯，濫用咗自己嘅權力。咁同埋我哋成日誒，我哋睇到大陸嗰啲城管咧做嘢咧，我哋都覺得好離譜啊嘛。嗯係係啊，咁啊，即係覺得呢啲你哋大陸真係無奇不有嘅咁啊。咁點知香港呢班 呢一代嘅警察就係做緊呢啲嘢，呢一個呢一代嘅政府就係做緊呢啲嘢嗯啊，係咪啊？係咪？個所以係你睇到你更加興啦，嗯係係嘛？即係以前阿 Candy 唔會啦嚇嚇，我哋可能都嚇白蘭高嗰啲可能都覺得我哋呢度香港嚟噶嘛嚇，文明社會啊嘛。係啊，點同你下下都嚇、又反台又又又 又揾啲誒城管黑幫出嚟打嘅咧咁樣，嗯嗯城管黑幫，你想講埋良景村啊？係啦、啊哼，，誒真係警察合作 嗰度真係複雜啦。係即係啊，講兩句啊，白蘭高係咯，你係咪有去我冇過啊我冇去過，都係有留意留意啲消息啦。咁、就又係小販問題啦。係咁啊，領展噶嘛，嗰、個本來有個領展商場啊嘛。嚇係咁啊，但係嗰笪地方又唔係領展嘅喎，啲小販擺賣區係啊係屬於房署啊嘛，應該係係啊。但係居然有出嚟又話領展義務睇埋， 就揾咗班唔知乜嘢人咁啊。跟住有建華管理，係啦。大家都推嚟推去，係啦，即係咦點解原來喺個屋村裏邊有啲係三不三不管嘅地帶，有啲人唔知係咪管理員嘅人出嚟維持秩序，咁佢哋維持秩序嘅手法就係、又係同啲警察一樣啊，勾人嘅，嚇捉你埋一二角啊嘛，係咁揼，但係我覺得好離譜嗰樣嘢就係話警察話因為呢個係私人地方所以啊管唔到。喂， 咁又唔見又唔見你話大學係私人地方唔入咪係咯去頂啊，即係見到有人打人，佢可以話因為私人地方唔理喎，真係好有趣。即真係係佢哋完全係即係不公，即係即係差別性執法喎。係係啊，係啊啊，你港大咁樣，你你憑乜嘢你走入去個大學度執法啊？嗯係咪啊？咁啊，即係你你話有人報案咁啊，走過去，哇，肆無忌憚咁樣。係咯， 咁啊，建華之亂，你有冇聽過建華啊？嗯嗰、個管理公司啊，點解改冇點解有人改埋啲名咁衰嘅咧？俾人咒咗都好耐嘅咯，建華呢啲，點解啊？哦，成日俾人話話撲街死咁噶嘛，建華係哼，哦，就唔清楚啦，好似有啲咩咩大王啊，嚇啲肉食大王啊。 有肉食啊！賣賣賣啲豬肉啊嘛，好似話哦，咁得係啊，好明顯有肉食啊！呢啲係啊好明顯啊肉食大王嚇，有冇振英管理？咁啊唔知啦，啊，咪反黑做咯，哦真係得做啊！係咪反黑咯？咪咪咪成日都咩都係噶啦，人哋老師講粗口都係出反黑噶嘛，嗯，係咪？唔係重案咩？ 誒反黑同重案嗯一齊噶啦，哦，係啊，打打打嗰啲嗯公民黨嗰啲曾健超嗰啲又係。嗯係嗯係揾嗰啲人嚟出嚟做，即係嗰啲即係真係好似惡棍咁樣咯。係咁啊，所以初一嗰日咧，其實即係都都幾都幾別開生面啊！我覺得嗯嚇、即係 即係忍唔到啊！大家都忍唔到嗯嚇。咁啊，即係由以前咧，我哋成日話咧，你都見唔少啦。佔領嗰陣時，有啲人掟埋嗰啲空嘅，好錫住呢啲差佬噶嘛。有時有啲人喺後邊掉啲，誒膠樽啦、水樽啦，仲要係空嘅蒸餾水樽。 吉嘅你掉你出去做咩？唔會掉掉唔親人噶嘛。仲要掉完之後，一我哋一擰轉頭，喂唔好掉啦咁。嗰個人走咗啦，已經閃咗啦，見唔少啦呢啲。係啊，即係同埋啊掟啊掟準啲啦，掟親自己人嘅成日都。係啊，但係嗰日咧有個新景象啊，即係我唔係鼓吹呢啲啊，係啊出個高台出嚟咧嚇嚇，跟住我就係諗起 The Law of Ring 啊 嚇，嚇，即係高台嗰陣佔領嗰時都有出過噶啦。即係第三集臨定第三集咪有啲有啲有哦啲有啲臨尾有場嗰陣時啲攻城嘅第二集都有啦，高台。高台啊，同埋有啲大象啊係啊有啲出嚟啊嘛，咁佢話叫話喂射箭仔 A F at the head 咁啊對住個頭咁樣射啊嘛。係係啊，咁啊嗰日咧咁啊有啲高台啊出嚟，跟住開始出拱拱拱拱拱咁，跟住啲人就掉嘢啊咁啊，係跟住嗰個高台嗰條友真係俾人掉中咗喎，係啊，係咯， 誒幾易幾真易掉先係真係得㗎。有個掉中咗啦，終於。我就成日唔明點解咁啊擒賊先擒王啊嘛，梗係對邊個企得高啊對邊個啊，梗係啦，但係嗰個唔係指揮官嚟嘅喎，企喺個台上面嗰個，喺度嗌嗌咪啊嘛，嗰個嗌咪㗎嘛。係啊你嗰個係嗰個係警察嘅咪手。係啊，其實真係冇人聽，冇人聽嗰啲人講嘢嘅，就得一粒講，即係我講緊嗰個警察企高台嗰個，即係一講咧， 啲人起哄噶咯。你一講就你唔講好地地啊，你係啊一講就躁動噶啦嘛，係同埋同埋你喺度。即係你維持秩序啫，你做乜使乜事要出防暴啊、出高台啊咁嘅姿態啫？咁啲、人就自然緊張㗎啦，係咪啊？啊出高台咁啊，咁咪咪揈啲嘢埋去咯，揾啲晾衫竹鈎啊咁。咁但係跟住就即係誒、 呃即係警察覆卓唔成咧。嗯啊，即係有啲爛仔交咁啊，跟住翻去又再斑馬，又再覆卓。嗯啊係跟住成晚可以覆，我都估唔到嗰日可以覆着到朝早啊！嗯。但係通常大家都攰，玩到四點咁啊，開始散㗎啦誒，仲未解釋到嚇，咁啊，拱完人啊，驅散到出馬路啦，咁啊，但係係就點解會突然間又會咦撤退晒？即係唔知係咪撤退晒啦？咁 得翻幾個交通警喺度嘅。我諗嗰幾道交通嘅係純粹係攞嚟維持嗰個交通。咁其他嗰啲之前驅趕人嗱，佢嗰個啲警察咧就喺邊一路一路啊，就誒拱喺砵蘭街度就拱出去，係啊咁就因為亞皆老街就封出亞皆老街啊，咁就但係就啲警察咧就即係搏晒嗰啲 個個個個每個即係譬如出口出嚟嗰口邊度啊，嚇出嚟敦道出誒山東街，係啦，咁啊就搏晒。落後方嗰啲咁你知搏晒咁都都要好多，即係你知啲警察啦，要要搏嘢咧，而家成日都要嚇嚇一紮人喺度搏嘢咁嘛，即係搏咗條街。嗯咁啊係咁啊 就唔呢個夠人手，即係打交個街嗰度反而得翻幾個交通警喺度咁。啊唔係呢個路口有幾廿人，嗰個路口有幾廿人，呢個路口又唔俾你過，呢條馬路又唔俾你過嗯，呢度嘅你過咧又又要俾警棍毆兩下先即係過到一陣，又又俾人問候咁樣。嗯嗯嗯，啊！佢哋擺好多人喺度噶嘛，即係搞到你就算你喂我翻屋企啫咁啊，都都都變埋暴徒噶啦，嗯啊嗯哼， 即係你都唔知你行邊度好，嗯啊，即係走走走，誒嗰度走，唔呢度唔行得咁樣，又又講嚟講去咁樣，咁啊最最跟住最後就喺誒誒啲人就。即係咧，你啲嗰啲行人路好窄啊嘛，咁企咁多人咁樣點企 點啊點啊？咁啊有人就出咗亞皆老街咯。嗯，啊，咁又變咗重奪十字路口咯。係啊，大家都出晒。係啊，咁嗰啲圍封嗰啲有一紮人噶嘛，嗯咁嗰度又要又要搏住嗰度啲哦人。菜街嗰度俾人一紮人。啊，開頭菜街未未未係嘅，嗯嚇未未有未未有未玩到嗰邊嘅嗯，咁跟住擁下擁下咪擁去彌敦道咯。 嗯啊誒擁下擁下咁彌敦道又擁埋去西洋菜街咯，嗯菜街擁下擁下咪去洗衣街咯。嗯。啊，係跟住臨尾又喺麥花臣球場展開揭開新面嘅。但係我真係諗賽事啊極都唔明自由，街明知有咁多人喺度，但係點解係就係得嘅得個十零個交通警喺亞皆老街彌敦道一帶？其實真係好奇怪嘅，係啊咁啊呢個即係我覺得就係、即係我我當時個印印象就係、 覺得係引暴嘅，佢哋一路，嗯哼即係佢冇疏導到啲人，佢哋係一路引發啲啲大家嘅憤怒出嚟嚇，不斷煽風點火啊！誒、記者又抽埋啊！嗯嚇、即係點解要抽記者？就係因為真係唔想你拍啊嘛嗯嗯嚇、即係即係佢哋都準備做做那渣嘢㗎啦，嗯係咪啊？如果唔係點乜你事無啦啦， 即係其實嗰啲本土都係啦，冇咁唔鋸啲記者係嘛？有時一一來有譬如 TVB 嗰啲成日咁唔係佢哋嗰啲蒙開面都不嬲都唔想俾記者拍到噶嘛哼，。係我諗係尤其 TVB，、即係因為佢哋嗰啲即係好即係好個立場好偏頗嘅報導，所以佢就誒，其實想偏頗突佢， OK，但係呢個喺前都係啦線記者就唔係噶嘛。係啦係嗱啦， 前線記者就前線記者有時見到啲唔公義嘅嘢嚇，都寧願冇咗份工都照播出嚟噶嘛，好似七警嗰啲咪係咯咁啊哦嚇，你就算亞視永恆嗰啲新聞部有啲嚇，啲都係啲即係都都會為咗公義企出嚟噶嘛，嗯係係嘛？即係我哋好多新聞工作者，但係冇咁多公義嘅媒體啊嘛。哼，係啦，啊，咁佢哋都即係香港人都係會喺即係 好多新聞工作者去去去，就算佢你文匯大公嗰啲出嚟都可能係反共噶嘛嗯嚇、你知啦，會出出禁書啊嗰啲，出大陸所謂禁書啊，嗰啲咪即係以前嘅文文匯大公嘅寫手啊，或者係記係者咯，啊係啊，嗯唔係點知咁多國情？都寫嚟出嚟寫嗰啲咩二零一七大崩壞嗰啲啊嘛，係係咪啊？咩習近平和他的女人們啊嗰啲咧。 嗯啊，咁啊，即係都有啲，但係問題係，我啱啱諗到有一樣嘢就係、嗱，你話 TVB，因為你又話，即係你睇到 TVB 個態度係的，而且確係係撲街嘅，即係係即係個個台啊，嗯又木報圖前報圖後咁樣嚇，係佢仲咧，而家咧仲剪咗初一嗰啲片，又話咩無謂，即係無謂無據，類似啲咁嘅嘢，即係整咗個宣傳片咁喺 互動新聞部係咁播。嚇不斷係咁錄啊講真。係啊，不斷 look 即係 TVB 記者俾人打咁樣嗰啲片係咁。係啊，同埋我嗰日睇到嗰個片咧，就係真係都幾都幾離譜嘅喎，因為 TVB 咧不嬲都係即係誒即係七三咗咁啦，即係一一啖砂糖一啖屎咁啦嚇、係嚇即係誒 誒，佢、都唔會完全係佔誒播晒，即係譬如佔領嘅時候，佢都唔會淨係播晒，即係啲即係一單一方面嘅畫面嘅。嗯嚇、即係啲警察嗰啲嗰啲點樣嘅喐手啊，嗰啲佢哋都會都會播嘅。嗯嚇咁、但係嗰個 TVB 咧，而家就播嗰啲咧，哇！全部睇唔到警察有啲咩喐手，淨係見到啲 啲人掉磚啊，見到啲人追住個警察嚟打啊，連明報記者嗰單嘢都冇報過。係啊，係啊，跟住之後咪有，明報記者俾人打冇報啦，誒、跟住咪有有個警察喺背後追住個 嗰個話所謂女仔，哦，捉住佢係咁嘔啊嘛，哇，嘔跟住即係呢咗幾耐啊！個都冇報過咯。係啊，同埋你話開槍之前嗰個畫嗰啲畫面嗰啲嗰啲。係即係你交通警交通警亂撳啊，撩人，衝入啲人度開無雙咁啊，係咁係咁嘔啊咁啊，係都唔都冇報，都冇報同埋佢哋之前喺彌敦道嘅已經揾人嚟嘔噶啦嘛。嗯你你交通警嘅喎，着住對芭着住條芭蕾舞芭褲，蕾舞你以為自己真係嚇 啲咩高手雷里耶夫嗰啲啊嚇？所以咪喺亞皆老街喂，所以咪度好斯文咯，係係咪？有啲人即係連條芭蕾舞褲都冇除咗佢，係咪啊？咪應該淨係除晒嗰啲衫，然後即係唔好打佢，侮辱佢。 哦，唔係我哋我哋唔係建議人咁做。啊嗱，我冇建議我我我我即係我哋發其上啦。唔係，即係我哋話點解啊啲人咁私，即係唔係唔係點解？即係我哋話啲人讚啲人，嗯，啲啲啲憤怒嘅青少年好克制啫，係係嘛？你憤怒起上嚟係咪啊？係嘛？你見佢啊着芭蕾舞褲咁招積啊嗱，咁咪除咗佢啊嘛，係咪啊？或者或者你見得一一個嚇喺度嘔嘔嘔咁啊嚇，你梗係滴咗佢翻慢慢享用噶嘛，即係我諗， 係咪啊？擲起佢啦！如果大陸就係咁啦嗱。嗯，大陸你梗係俾人剝晒光豬啊咁啊嚇嚇係，捉即係老走咗啦，肯定你都好難咁樣嚇全身而退咁樣。嗯咁啊，但係另一方面就係嗰啲警察咧，有時又 即係又係佢哋即係諗住自己好好打。 佢哋高估咗自己嘅能力咯，諗住開無雙，啲示威者唔會還手噶嘛，咁咁就開無雙係咁發發發，係啊點知咧就還手啊！但係因為以以往即係人哋引佢咧，佢佢、嗯即係佢唔知啊，係咯，佢唔知人哋人，以為我哋軟弱係咪？係咁啊，即係有時真係覺得係有少少即係失望啦。你咁、嗯即係你叫做你都 做警察嘅，都叫做讀過書啊嘛。小學畢業都叫讀過書啊，點解個腦咁咁咁咁死嘅係嘛？嗯，嚇、讀書人嚟啊嘛，係咪啊？啊，即係唔好話讀唔係藝，唔好話藝進仔啊咩啦。你小學畢業都冇理由諗唔明啦。有時呢啲咁嘅道理，你香港你唔唔係俾你咁樣 打橫行啊嘛。係呢個真係唔知啊。咁但係兩方面都，如果淨係覺得暴力先至解決到場面，我要打打打死你班暴徒啊！班班即係誒啲憤怒嘅嚇青少年又覺得我又要打死你班暴徒啊！嗯，即係即係警察又係暴徒嚟噶嘛嚇、 你亂咁打人啊，咁又又話捉人翻去強姦啊，信唔信咁啊？譬如嗰啲冇事噶嘛，嗰啊啲嗰啲唔會有人查噶。因為又話俾阿阿阿叔出手啊，即係你梗係有 B B 啊咁樣 B B 嗰啲呢 cream 即係咁樣恐嚇啲係咯啲啲女示威者唔係啊咁陳巧文跟住咪冇出聲咯。嚇，可能真係有咗 B B 啊唔知啊，唔知去咗邊啊，真係。嚇，咁啊即係慢慢嚇， 即係兩令個社會真係好似真係有少少衝上斷頭台咁樣，嗯，嗯就好似嚇衝上斷頭台。呢個音樂咁啊。嗯， 粉嶺飲 high tea 啊！呢個傳說中，嗯，知唔知係咩啊？呢首 Symphony Fantastic，哇，係哦，原來就係呢一隻。好嘢喎！Candy 果然係有聽老漢推估啊，知道乜嘢係粉嶺飲 high tea 啊？慘啊！連鋪毛都唔唔知就死得。啊 Berlioz 啊，貝遼士嘅貝遼白茲遼士定貝遼士啊？貝遼士或者白遼茲或者咩話頭先講白遼士咯。 ？OK，啊， 貝遼茲定是但啦，唉，總之好多個人名啦，總之翻譯都係嗰嗰類啦，都係嗰個，都係嗰個人。係啊。係嚇幻想誒誒幻幻想交響曲係幻想交響曲。咁啊呢首嘢咧就好啱啱呢一段咧就係我哋今日個題啊，衝上斷頭台嘅。嗯咁啊誒特別之處就係一個即係可以講係開啟咗呢個誒後來嗰個 浪漫派嘅一啲交響樂嘅形式啊。嗯嚇咁即係包括影響咗後來嘅，譬如誒 Wagner 啊、Mahler 啊，甚至 Richard Strauss 啊，之後嗰啲都係即係都都好多時都係被佢影響咗噶啦。啊 OK，啊咁就誒誒用好個譜上邊係好少，即係會會講到明誒有個標題有係咪啊？ 有有有標題啦，咁同埋佢寫到明就係用好大型嘅樂團嘅。嗯，啊咁尤其是係弦樂嗰嗰方面係講明有呢度又要十八支，嗰度又要幾多支咁樣嚇。好似話成百幾人嘅喎要。誒譜就冇寫，誒又話越大越其他，即係除咗弦樂就最少係咁多啊，咁啊其他就越啊 call 到幾多人幾多人係啊，啦有幾多就嚟幾多啦。即係好似社運咁咁樣啦，係啊係 call 到 call 到幾多進進嚟咁樣係咪啊？吹雞嘅進嚟咁啊嚇，咁啊同埋據講就係至少有部分或者一半係喺喺度懟緊鴉片嘅時候寫成嘅。係真係啦，咁啊，所以就幻想交響曲啦。咁啊、佢嘅第二樂章係一個好靚嘅誒舞會，一個 waltz 嚟嘅。嗯咁啊無啦啦第四樂章變咗衝上斷頭台，你話係咪黐線？ 哼，佢係恩愛成恨，係即係咁夢裏邊咁就殺咗個佢心儀嘅女朋友嘛，啊，咁就要俾人推上斷頭台。咁跟住第五樂章咧就又係嚇好多幻覺出現嘅，啊群魔亂舞嘅，嚇跟住又會敲起喪鐘嘅。嗯你話係咪好黐線啊？啊，咁呢個就係幻，即係幻想交響曲就係有咁嘅 fantastic 咁就係嚇誒 一一首我諗係誒唔止係呢首嘅嚇，但係呢首係好好好出名比較嘅出名咯一一首吸毒嘅古典音樂，吸多毒寫成哼，唔係佢其實吸毒唔係為咗吸毒，係為情自殺。啊，佢有但係人咁寫啊，又或者係文學上嘅鴉片係係咪啊？啊，會唔會係有好多音樂家都會即係即係喺作曲之後 即係食鴉片啊？例如佢哋話冇咯。即係例如現代嗰啲就係即係打 band 仔會唔會打 band 佢會嗰啲 band 仔會唔會話啊我冇冇嗨嘢咁咯？即係可能下咗嘢先作曲咁。佢嗨咗嘢會嗰陣時話你冇冇邊有啊咁，係嘛？成個大麻城咁你仲好講啊啊咁啊！即係但係當然啦，大麻有益身心啊嚇，咁啊唔我哋唔講呢個啦嚇。嗯係 咁啊，即係喺啲某啲地方係，即係好多地方係合法添嚇。咁啊，唔止攞嚟做治療用途，仲係攞嚟誒作為娛樂嘅都係合法啦。開始係嚇咁啊誒啊講咩點樣講呢？係咯係啊我講緊講緊哦佢吸食鴉片啊鴉片啊，係唔係大麻，係鴉片係啊係啊，兩樣嘢嚟嘅。我冇食過啊，會有幻覺咩？我唔知喎。 嗯啊啊咁啊，Symphony Fantastic 就係有個咁樣啊誒誒，即係都係癲癲地咁樣嚇。你現場聽嘅時候就誒會都幾精彩嘅，如果演奏得好。我一次聽聖彼得堡愛樂咧，聖 Petersburg 即係以前嘅前稱列寧格勒，嗯，啊列寧格格勒愛樂。係咪早幾年都嚟過香港啊？係有嚟過，係啊。咁就 嗰次，哇！我都好多好都都幾耐下啦，我都。都都有五六年前啦冇，唔我記得咗。我再我嗰次就可能係、呃九幾啊，好似哇，咁耐啊！ 好似九幾，哇，好耐我都未出世，九幾未出世，係咁唔係咁，知唔係零考，可唔可以得啦得啦，知你後生，知你好後生。嚇咁啊！ ，sorry 咯， 咁啊，聖 Petersburg 啦，譚米卡啦，羅夫啊，譚米卡羅夫嗯啊，咁啊，直情哇大，我未試過聽過一啲 concert 咧，係可以個音量大得咁交關嗯嚇，而人腳咧佢又唔算好多哼，哦，喎，睇落去嗯哼，嚇睇落去嗱，你通常睇 Hong Kong Feel 咧，你見到好搭馬噶嘛，好多人喎，但係聽啲聲又唔似咁搭馬喎。啊，點解好似唔係好搭馬？硬係咧， 即係即係打個，譬如頭先你聽我哋啱啱演奏呢個咧，就係 Charles Munch 啊，啊 Charles Charles Charles Munch 誒同埋 Boston Symphony 嘅哦嘅版本。 Boston，啊，咁啊好嗰啲嗰啲定音鼓啊好靚啊嘛，你就咁 blam 係 blam 嚇，全部好好好個 touch 好清楚，但係你聽 feel 嘅好似腍腍地咁，硬係爭啲即係係咪？懟唔爆肺咁樣咁啊。咁啊，你以為 即係你呢啲聽慣錄音嗰啲咧，就可能啲錄音效果誇張啊咁啊，現場可能就係咁樣咧。會係咪會係啊？應該係啦，因為如果錄音錄細係可以後邊再做啲 process 係。但係問題你聽啲大樂團咧，就知道原來現場都可以頂爆肺。嗯，完勁過晒所有 HiFi 啊，勁抽過所有 HiFi。跟住嗰個打定音鼓嗰個咧，嗰阿叔咧， 定阿伯咧，都大年紀嘅喎。哇！但係打到面都紅，即係爆血管咁款咧。嗯係但係啲聲就好靚嘅嚇嚇，嘭嘭聲嘅，即係唔係淨係大聲，就係啲個 touch 都好震撼。嗯係不過俄羅斯樂隊就通常都大聲嘅，尤其是呢隊聖彼得堡，即係係即係係係即係俄俄羅斯嘅 number one 嘅班巴樂團啦嚇，嗯即係以前列寧格勒馬温斯基嗰隊啊。 嗯嚇咁而家就立咗噶啦，其實已經，因為誒、呃、個個出去揾真銀啊，啊即係開放咗之後嚇、蘇聯解體之後就開始啲友就嚇，即係出咗去第二個樂團咁梗啊，係啦，咁少人工係咪啊？咁啊係啊，你梗係出去啦。譬如你連即小交嗰度嗰個拉 cello 嗰個以前拉莫斯科愛樂嘅，嗯，係哦，啊，仲有好多俄俄國人想想考㗎。 嗯譬如 Hong Kong Feel 一一個位咁好多好多 Russian 考，嗯即係唔知 Russian 咧，即係好多世界各地，嗯，因為唔係咁高人工啊嘛，其他啲樂團哦，嗯，嚇咩拿波里，我嗰次同誒誒拿波里歌劇樂團、拿波里歌劇院樂團啦，係、嗯類似係咁啦嚇啊誒。 又嚟香港演演出啊嘛，唔知茶花女定乜鬼啊嚇。嗯咁啊，個嗰個 live viola 嗰個即係誒約我試我嘅琴咁樣啦嚇。咁啊講起咧，咁啊問下啲香港香港 feel 嗰啲人工啊咁，我就講，佢話哦咁即係啱啱係我哋嘅一倍喎咁啊，係啊。嗯，咁我話你俾心機拉咯，到你咪可以嚟香港啦。但係你諗下，呢啲都算叫有啲名嘅樂團啊嚇、即係好 好誒誒，屬於嗰個歷史好悠久啊嗯嚇、歷史好悠久嘅樂團咧嗯嚇。咁、但係個人工其實唔係咁高啊嗯嚇。香港就俾好高好嘅人工。嗯哼，但係但係點解咁唔知點解係咯，有時就但係都唔係好話好出名，但係人工又咁高嘅，嚇？但係同埋即係有時點解咁立友咁啊？嗯，嚇，可能啲制度嘅問題啊，唔知係咪嗯唔知啊，嚇？但係啱啱 啱啱有個係講少古典音樂，講翻少少古典消息啦。阿 Jap 咧嚇，唔撈啦，唔又唔係話唔撈，即係誒咁啊佢 Hong Kong Feel，即係佢咧就俾 New York Feel 咧就就委任為呢個誒嚟緊嘅音樂總監咁啊係。咁但係 Hong Kong Feel 又話佢都會繼續係啊 Hong Kong 係 Feel 啊嘅音樂總監，直到個 contract 完喎。哦，咁咧就喺 New York 嗰邊咧，即係 俾人插到飛起啦！即係點解咁多人選嚇？點解、會排到呢個阿 Jap 咧？呢、個阿 Jap 都冇人請嘅嗯嚇、即係佢之前幾年連連去荷蘭路啊，連 concert g i b o 啊都即係誒、呃都冇擺佢將佢擺喺個 list 度啊嗯嚇。嗯即係連個 list 都冇，咁就係佢，因為佢之前咧嗰、個朵都誒、呃、幾臭嘅，即係自己對 Troy 啊嗰陣時，係啊 Da- Dallas 啊好似 嚇，咁就即係失場啦。哦，誒同埋都燥火噶嚇，都燥火啊，同燥火都都都會同人同啲同啲以暴易暴嘅都會同啲樂隊啲成員咁粗火，係啊，一啲會掟指揮棒嘅。天天地不容啊，係啊咁啊就香 Hong Kong Feel 嗰、個嗰、個總 嗰、個嗰、個嗰、個總監就嚟緊就會誒係係呢個 feel 啦，咁仲好笑喎，佢會改名添喎，點會改名唔叫 Jab 咯喎。哦嚇，名都改埋。因為因為個 sponsor 咧哦就就唔知捐幾多錢俾 New York Phil 咧哦，咁啊連將將啊啊阿 Jab 個名改到同佢一樣名喎，哦，係原來有呢味嘢喎，咁都得。得嘅咩？係啊，啊，即係我都想試下 嗯嚇，即係改咗即係改咗個個首席，譬如梁建峰咁啊，我將佢叫施主咁啊嚇，即係即係如果你有米嘅話，有米嘅話。就 sponsor Hong Kong Feel，係啊咁我個首席就要跟我名。係啊，你唔好叫龍捲風啦，你叫施主啦咁樣。嗯啊，跟住咁都得拉大提琴啊，Richard Bumping，啊你又叫埋施主啦咁樣。黐線，咁啊一隊樂團 N 咁多個咁啊，你幾嗯唔知幾多錢出嚟？ 嗯，咁都得咁樣，真係冇聞所未聞咯呢啲嘢。唉，真係 New York Feel 有時真係好好笑，即係想想當年嚇咁佢而家 Toscanini 啊嗰啲咁而家咁，佢真係誒可以身兼兩職，唔係走，嚇，就即係繼續留喺 Hong Kong Feel 到 contract 完。佢其實其實上任職都唔好耐啫嘛，三年啊，兩年兩年定三年啊。 係差唔多啦。我冇我聽過佢幾場咋都係，我真係好似都係聽過一兩場。我就我個印象就麻麻地啦。嗯哼，印象麻麻地，嗯嚇咁啊！之前啊啊啊啊杜娃 Dua 就就就好好，哈哈但係咁好嘅指揮當然亦都誒、即係我哋啲本土分離係啊，激進組織當然亦都唔妥啦，嗯搞走佢啦嗯，嚇。 咁啊，不過好好難講啦，呢啲打工仔同兩邊嘅心態。嗯哼。嚇，衝上斷頭台，我有時覺得咧，我哋個社會都好似衝上緊斷頭台咁樣。嗯啊，慢慢一步一步嚇，好似開頭嗰啲嗰啲嗰啲 bass drum 同同 timpani 咁樣嚇咁啊，好似嚇，慢慢一步一步走去一個越嚟越越暴力啊！ 即係無論係唔係淨係講掉磚呢啲先係暴力喎嚇，就係講個政府政嗰嗰種嗰個制度上嘅暴力制度行政暴力，係係咁啊誒執法者越嚟越罔顧，即係罔顧法紀，而佢把口又成日都話你哋班暴徒罔顧法紀啊，嚇破壞法治啊，嚇係但係佢哋可以啊，佢哋可以攞支棍出嚟亂咁毆嚇咁啊誒。 最終再再一路，如果大家都，如如果你梁振英嗰啲又係一秒都唔嘥啊，啊一朝梗啦即刻早出嚟就跳出嚟嚇，係呢啲喺乜嘢乜嘢國家都睇嚟都係都會認為呢個係暴動咁樣啦。嗯嗯啊，真係都幾好笑喎佢哋嚇，咁啊，但係即即係係報道你又唔宵禁，報道唔宵禁啊你，起碼都封咗成個旺角去啦。照放煙花啊， 係係啊，咁同埋影響一個地鐵站嘅啫嚇。但係到幾多點開翻啊？好似啊，哦，係咪晏晝已經開翻啊？係啊，地鐵站係啊，係啊，咁啊，即係幾好笑喎，咁啊暴動係啊，真係好好笑。即係又想問下佢咁啊，咩國家會視為暴動咧？呢啲即係佢咧，真係好乞人憎啊！我真係而家連想睇下邊個國家呢頭話報道完，哦嗰頭會燒煙花咯。即係佢真係個心，即係即係叫做咩啊？ 雞食放光蟲啊，係咪啊？嚇係咩路人咩咩司馬遷之心路燒人間，至少街見啊係老人家見。雞食放光蟲啊！真係，啊即係你睇到佢，佢真係好想暴動，佢好想由佢個口狗啊，唔係佢把口度講出嚟。係啊，同埋即係一路想激化，即係即係最好出埋解放軍係啊，暴徒暴徒係暴徒咁樣嚇， 即係硬係唔可以，即係你可以化解到啲事情，你硬係要小事化大，小事誒，或者撩啲事出嚟搞，冇事都搞到有事咯。明明大年初一咁，平時都冇事嘅，咁就要搞到咁大件事。搞屎棍係啊嘛，所所謂 嗯你你呢啲警察你唔出嚟，你點解唔點解唔戒備咧？ 即係你話驚混亂，咁你咪喺喺附近戒備咪得咯。係係啊，你封晒所有出入口已經夠啦，使乜推撞啲人？係啊係要衝入去。係係啊，即係你同埋人哋食嘢咁冇乜嘢嘅啫，係咪？因做為得做得啲乜嘢？其實咁而且都冇主動去衝擊警察噶嘛嚇。係即係唔會無啦啦見個警察行過，你啊你啊貓貓拳招呼佢嘅， 嗯嗯嚇合貓嘅，嚇即係嗰啲一啲貓咁啦喺度嚇。咁啊冇啊，都我唔我唔見啊，嗯即係未未去到呢、個呢、個見到差佬咁啊，見到單拖嘅差佬咁啊，掹佢入後巷咁啊，嘔一身嗰啲，嗯未冇未出現咁嘅情況，嗯但係唔知係咪想咁嘅情況啦。嗯係即係我覺得，如果嗰嗰啲人，即係如果仲係個政府仲係咁樣用一個強硬嘅態度咧， 嗰啲人真係冇得輸啊嘛！有啲嗯有啲後即係有有啲後生嘅，佢真係可能真係冇工做嗯係啊！啊，你個政府又俾佢搞到即係搞到個社會咁，就係你唔開藥房唔開成咁啊，佢冇嘢做嗯哼，啊！就算有嘢做，都俾唔起租。係啊，咁啊，去爆房又冇房，係咪啊？因為你咁多自由行係咪啊？嗯嗯啊同埋都唔爆得幾多啊，貴嚇。 咁屋企公屋又又又公屋又嗯即係起起唔切咁樣嚇。哼，邊度起得切我啊？諗年青人所有面對嘅都去晒嗰啲大白象工程嗰度，咁啊又要起高鐵咁係樣啦嚇，又要港珠澳，即係好想嗰啲譬如高鐵嗰啲，即係唔好即係 cut 咗佢咁，即刻我哋多咗啲啲啲建築嗰啲嗰啲嗰啲人啊，係 啊啲啲勞工啊嗯哼，即刻釋放咗啲勞工出嚟，你有冇睇新聞啊？咁咪即係掂晒啦，係咪？即刻起即係咧，前日咧港珠澳大橋佢嗰啲裝柱咧，我又話虧咗，又要又要重新做過，又要唔合規格啊嘛，係又要拆即係過咧重重起啊！呢啲大呢個白象嚟攞錢嘅時候唔講喎，係啊，批完就之後爆出係嚟啦，啊，咁即係又又要再 再填氹，係啊，真係一一味靠坤啊嘛，係啊，即係呢個政府都冇為即係冇為市民冇為年青人着想咯。係啊，咁同埋係我諗最主要即係唔都係去翻誒誒雨傘啦、傘運啦嚇，咁啊嗰個訴求係真係誒政府係冇冇冇聽到。咪冇理你咯。係嚇，用都係用即係強硬嘅手法，即係諗住我我 打壓咗落去，收咗收咗你聲咁樣。嗯，家長式嘅管教，係啊，咁其實都我哋都唔使睇誒，我唔使睇即係唔使斷估，跟住之後會點？我哋其實睇到大陸就知係發生嗰啲嗰啲喐下都燒影車啊，嗯，嚇剝剝衫剝褲啊，或者係揾個捉捉個警察翻去抽啊，嚇咪咁自焚啦、嗯係嚇、即係比較 一係就焚人哋，一係就自焚啦，係咪？好絕望嘅時候，但係自焚都冇用啊！打律律師咁打官司都律師都俾人律師都拉埋拉埋係啊咁樣，即係香港就係似乎嚇、越嚟越似，即係越嚟越似咯。向向呢一步咁啊！嗯嗯即係衝上斷頭台啊，係咪？係咁但係你哋睇法一諗起斷頭台就係 諗起法國大革命啊，嗯嚇、就係、因為你嗰啲啊唔嗰啲貴族啊，嗰啲係當權者嚇、既得利益者或者有咩持份者啊咁啊，係係咪？你揾老襯啊嘛，係咪啊？嗯哼，嚇你個三級議會咁樣嚇，咁、你揾老襯就都係你啊玩晒。係啦，嗯你冇俾到啲人係去有公平誒、即係係即係嘅嘅機會去去去去 參與啊，係咪嗯哼，嗯哼自然就憤怒啊，嗯哼，啊即係遲早就送上送晒啲誒，即係啲啲貴族上斷頭台係啊，阿阿阿阿瑪麗皇后啊嗰啲係咪啊？嗯嚇咁啊，即係不過嗰波就好恐怖啦，之後就係啊係一路嗰個恐怖時期就一路嚇嗰、個嗰、個嗰、個斷頭台勁到咧係咁 chop 係咁 chop 係咁 chop，嗯 咁啊但係後來就演變成為真係 chop 一啲意見分子啦，係啊，係啊，係即係搞掂咗搞掂咗貴族嚇、就自之後己有就 就戳自己有啦就 chop 遇見啦，啊嗯，係啊，咁所以但係其實大家就唔想見到呢啲咁嘅情況出現嘅當然啦，嗯係啊，咁啊，好即係如果好似誒嗰個情況出現，就即係大家好似真係學啊咩啊李少剛咁啊，個個好似咩啊，即係吸咗毒咁啊！ 李少剛話咁啊，話話話啲人個個吸咗毒，好似李少剛，你講係李國章啊，李少剛啊，李少剛啊咁講，係咩？係啊，話話啲人好似禽獸咁啊，今日啊，係啊李，少講過，又出嚟講嘢啊，話哦話話話你哋班友好似禽獸啊，嗯係啊係啊癲咗咁啊。嗯，係啊，係啊，癲咗，但係都都排 揸住嚿磚頭，你有冇睇過新聞？揸住嚿磚頭都去七十七排隊，去七仔排隊買水。喂，唔該，幫我揸住嚿磚頭先咯，爆咗我個頭嗰啲咧，係啊都要都要排隊啊！嗯癲都癲得嚟都幾有譜啊，屬於係啊癲係嘛咗都要俾錢，係啊，買真係咁講，唉即係總動員咁樣，即係越諗住用輿論咁樣不斷咁樣。抹黑， 嚇、不斷咁樣抹黑啊暴徒啊，你哋班癲咗啊嚇、香港咁樣冇就冇晒競爭力啊咁、嗯樣嚇，唉好心去啦咁啊嚇，聽到呢啲咁嘅咁煩擾嘅聲音咧，即係又有啲音樂係襯翻係嚇，即係就係好似嚇呢個粉嶺飲 high tea 第五樂章咁，真係群魔亂舞，食咗大食咗鴉片咁款。嗯。 Symphony Fantastic 嘅第五樂章嚇，咁啊即群係魔亂舞啊！ 群魔亂舞、精神分裂啊咁樣一陣，佢敲到嗰啲鐘聲咧，聽到好似即係喪鐘咁聲啊，真係。係啊係啊，啊，喪鐘為誰而敲啊？為你我而敲。嗯而家、我哋個社會就係好快出現呢個咁啊，咁啊咁唔係，咁嘅咁嘅亂亂局啊，啊，嗯 好快就出現咁嘅亂局啊，咁就即哼，係出咗好耐咧。嚇，即但係未去到呢啲咁啊嚇，都都錯敲敲起呢、個呢、個警警號噶啦，已經嗯係嘛？咁但係即係講少少，即係誒、到底個政府到底再係咁樣咁強硬嚇、受唔受咧？咁啊，又問下啲誒、長腿美少女咁樣嚇、即係你如果如果 即係你屋企咁樣咁樣啊，即係用打啊、用鬧啊咁樣嚇、即係叫你誒誒唔好去街咁樣嚇，得唔得咧？你叫唔准出旺角，話唔唔準去街，就一定會去街嘅喎。係咪啊？係啊，即係離家出走都有知啊，係係咪？啊，即係越係去即係打壓打壓你咧，你就會越反抗噶嘛。咁啊，如果誒、 有即係誒揼你啊咁樣嚇，叫你俾心機温書咁樣得唔得咧？嗯，應該冇用。跟住仲要鬧你係廢青暴徒啊！廢青暴徒啊！話你冇用嘅咁樣嚇嚇，讀唔成書就係垃圾咁樣嚇，咁噶？即刻冇晒心機啦，係咪？係啊，係啊，嚇 咁我哋個政府就做緊呢啲嘢喎嗯，嚇，即係諗住用強硬咁樣嚇。佢居然得戚到係走出嚟話，大部分被捕嗰啲係係咯無業啊，啊，仲有啲乜嘢啊？唔係學生啊？啊，仲有啲咩啊？我唔仲有唔記得咗啦。我我而家開始見到嗰條友咧，基本上唔會聽佢講嘢，咪即刻轉台㗎係啊啦。太太過太但係過厭惡啊！即係好似去行嗯行 行花市嘅時候咧，我記得嗰陣時都有啲誒誒誒老懵懂不倒翁啊，董建華不倒翁啊，都幾得意嗰啲都係笑下。係或者揾啲雞蛋掉下董建華啊咁樣。嗯但係梁振英咧就直情厭惡到咧，啲人直情想見都唔係好想見到佢嗯哼，哇！一聽到佢把聲想揼佢嚇，即係見到嗰種感覺係。見到個樣啊咁樣，即係係啊太太過厭惡啊嗯，嚇！ 即係阿董咧，你都係笑狗佢啫嘛嚇，又或者你都好憎佢，但嗯係係梁振英嗰啲即係每一句聲都係挑，即係撩交打嘅係啊係啊，啊！因為你啲唔你啲無業嘅，所以先係搞，即係所以先至係搞搞震啊！又一陣又要誒誒、呃又點樣嚴正執法啊咁樣啊，啊係又絕絕不點樣絕不手軟啊咁嗰啲咧 嚇，就係咁樣，即係你你完全係冇咗，即係冇冇彎轉啊，搞到係啊，嚇咁咪即係去粉嶺飲 high tea 咯，咁所以咪要。嗯，嚇、遲啲即係，因為而家啲人咧都仲係斯文嘅，其實斯文。係啊，即係佢佢嗰日個即係年初一晚，其實真係唔係個個都係有 即係有還擊啊，即係掟嘢咁樣。即係其實大家都係有啲就就係喺落場企喺度咁樣，都幫手頂住咁樣咯。係嚇、如果到咗有一個地步，譬如嗱，譬如我哋又如果呢件事之後，如果再發生到譬如誒誒、呃呃高，即係當當嗰啲人再憤怒啲，覺得乜嘢做乜嘢嘢都冇人聽㗎啦，嗯幾嗯，嚇、和平試過啦嚇、嗯 你唔肯傾，有商有量，你唔商量啦嘛，你都係係你都係出速紅隊嘅啫嘛，嗯係啊係咁拗啊，又揸波又成啊，咁樣出嚟嚇咁啊，你咪有啲有啲人就覺得要再激啲咯，咪嚇嗯哼即係我唔係話咁樣啱，但係即係你自然嚇、你就有啲人啊，佢本身都係燥底噶嘛，佢都係咁樣係反抗。嗯嚇咁、就去到嗰個地步，你諗下，譬如好似誒高官超離地，即係落區咁樣嚇 係嚇。如果真係到憤怒嘅時候，成架巴士都停你啦，掹你啲人落嚟啦嚇。係或者誒你話去咩咩去美孚喎嚇，走嚟送蜜糖俾阿林鄭飲喎。我諗即係如果你近距離，係近距離見到見到啊啊六八九嗰啲，你係咪 冇咁斯文啊，到時嚇、即係唔係就咁叫佢撲街去死咁簡咁但係好簡單。似咁樣，即係上年林鄭落區，佢都唔敢落車啦，係咪？ 即係如果去到話今年嘅話，我諗佢即係啲高官根本就唔敢出嚟面對群眾，可能佢根本連公開場都唔會出席咯。係啊。係啊，即係所以，即係我覺得呢啲政府，即係其實最好係點樣解決？即係大家話我冇嘢，大家打下友誼波啫，落場打下咁樣嚇。又或者誒、呃或者 book 個場啦，譬如嚇，即係好似石房友嗰啲咧嚇， 即係石房友即係大波 man 啊嚇，係即係咪咪 book 個場喺擂台度打下哦咁咪 OK 咯，哦係嘛？即係唔好搞到亂晒啊，係嘛？係即係譬如即係誒咩林鄭大戰四方西啊嗰啲咁樣咧唔好話我咁重口味。嚇，係即係集體咬集集體呢個擂打擂台啊咁啊係嚇嚇，跟住啊曾俊華出嚟玩花劍啊咁啊， 即係決鬥啊出嚟係嚇，咁啊即係邊邊個打贏邊個話事咯喺個擂台度。嗯，啊，咁但係你搞到成個社會咁樣亂七八糟嚇，對對大家都冇好處嘅。同埋，即係我覺得梁振英即係如果佢真係覺得香港越亂越好咧，就對佢有利啊，或者係啊，但係可能到頭來嚇，你一個你一個做一個。 你做老細啊！你請你開間餐廳請個經理，下下都同啲客嘈嘈嘅。反晒台趕晒客走嘅。係或者又同佢佢啲伙計咧就話個個都話啲伙計唔得嘅，又、又又同佢打打交嘅鬧交嘅，嗯啊咁你即係搞到又又請唔到人啊，又成啊咁，係啊你 你作為老細咧，慢慢你都諗係咪應該換個個經理好啲咧咁，哼，嗯係啊。喂，咁啊，我哋咧時間差唔多啦，我哋咧。我哋都雖然啊楊師傅咧嚇，即係個肉身已經唔喺度啦唔係，暫時嚇，啊即係今日唔喺度，啊今日唔喺度但係佢嘅但係佢個精神都係長存嘅。係啦， OK，咁佢哋就就交代到咧，我哋就佢又有首歌好想播啊係啦。。 希望我哋真係好似呢個音樂裏邊個主角咁啦。咁我哋講咗少少，跟住就講咗個音樂先啦，跟住我哋講埋拜拜咁樣播嗯啊，跟住播呢係啦播呢個。咁呢個係誒誒華格納啊嗯，阿阿楊師傅中意華格納啊嘛。 係嚇誒尼貝龍跟指環嚇裏邊嘅啊係第齊格幾日？第幾日飛嘅歌嘅？第一日定定係第二日啊？我冇睇喎，拜我唔記得咗要四日先聽晒啦，我我都未聽過。哇咁啊咁長，係啊，咁啊啊，其中一幕就係阿齊格飛個主角屠龍。好啦。「 Come on. 哇，屠咗條龍啊，真係係啊，屠龍刀，倚天劍斬不絕佢攞把短劍嚟嘅，好似係嚇。短嗰把寶劍嚟嘅。喂，頭先呢段嘢咧，即係可能冇睇開誒華格納歌劇嘅，唔知喺度發生緊咩事。係啊，係大致解釋下啦，嚇使唔使？喺度好長我都解釋。喺度唱緊啲咩？簡單即識係譬如誒個主角就係齊格飛啦，係咪啊？ 咁啊，咁啊有一條龍咧。如果你有睇過 Hubbies 咧，嚇哈比人咧，啊唔係推俾人喎，啊咁咪有一條有貪婪嘅龍，有好多錢噶嘛，係啊係係嘛啊，我就矮人族嗰啲係咪錢，係寶藏啊，係啦。咁啊，嗰個指環都又又係類似咁嘅 悲喪咁嘅傳說咧類似咁嘅嘢啦，就走出嚟嘅。咁啊，係魔界嗰個亦都係悲喪，即係一啲咁嘅。類似呢啊魔界係 base on 呢個故仔嚟寫嘅。係啦係嚇咁、就誒、呃再短啲就係頭先嗰度咧就誒同條龍喺度對答緊啊嗯嚇，係即係唱緊啊即係係開拖之前就啊對對打之前就唱啦，唱下跟住就係啊跟住就去啦。係啦，就就用劍啊嚇， 用都屠龍劍啊，佢唔係屠龍刀啊，就就懟冧咗嗰條龍啊，阿阿阿花拉啊， I see，係啊啊嗰條龍好似叫花拉啊，法拉咯，唔係法拉，法拉陳法拉，OK。係有姓嘅原來。係咁啊，即係呃楊師傅好明顯係有啲苦心啊，揀呢首歌嗯嚇、即係佢哋知道我哋今日 衝上斷頭台啊嘛嗯，嚇，咁啊即係佢諗緊係咪屠龍咁，到邊條係龍咧係咪啊？係咪係係咪指緊呢個梁振英咧嚇？啊，即係有啲好貪心啊，咁啊收人五千萬啊，嚇嗰啲咧，即係而。而我哋好似好多人都束手無策咁啊，可能就要有個齊格飛先得啦。嗯，嗯係，咁我哋今日時間差唔多啦喎。 好啦，嚇，咁啊，即係希望嚇我哋即係唔好真係衝上斷頭台啦嚇。係啊，即係香港即係講想講咩咧？香港加油咁啊，係咪啊？嚇，即係祝都唔好講呢啲啦嚇，即係祝大家好運啊！睇睇即係睇路啦。咁啊，月尾有票投嗰啲去投票咯，係啊，記住係誒有得投嗰啲去投啊。誒。係即係我哋好似嗰啲黃興貴即係 講波咁咧，講講下就講咗香港小姐幾多號啊嘛嚇，咁啊仲有樣嘢，咁啊，即係咪講呢個先？咁啊，即係係啊，即係我我心水有七號仔啊，唔該嗯，嚇，咁啊唔好再出現即係我哋之前嗰啲嚇，又又啊咩鄭松泰戒咗票，點知就益咗建制派啦嚇。係嗯，啊嗯淨淨係淨係衝住呢樣嘢都要啦嚇，咁啊仲有樣嘢宣佈啊，白蘭高。 啊，不如 Candy 講啊，好嚟緊咧，即係城際好需要大家嘅捐款嘅幫助嘅。唔係嚟緊，而家要係啦，而家啊係你好似長毛咁嘅，我哋唔出捐糧錢捐錢推咪嗰係啦，捐錢，個出糧捐錢捐錢入錢入錢入錢，係啦。咁啊，嗰個網址就星齋 dot hk dot 捐款 dot PayPal 咁喺我哋誒 誒路漢推股嗰個誒 Facebook 專頁 Facebook 啊，同埋喺城寨嗰個哦專頁度，專頁都有你都會㗎啦見到嗰條 link 㗎啦。係啦，K 入去就可以捐到錢嘅。係係啦，好，今日時間就差唔多啦，咁啊講拜拜啦。好啦，拜拜。好啦，拜拜拜拜。你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？ 你作㗎？你估細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過？范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphonie Fantastique。咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。 đầu hòn thơi cũ cũ cũ cũ